Taip, antras startas. Labą vakarą visiems. Bet aš matau, kad niekas mūsų nemato dabar, o buvo beveik šimtas žiūrovų, tai kur jie dingo? Nu, nes iš naujo, iš naujo nu, kitas kanalas, aš turėjau baigti tą seną. O tai kur tie žmonės tada yra, jų nei vieno nėra. Dabar reikės jiems nueiti visiems. Čia nėra kavot, nulis. No. Nu, čia buvo tokia problema, kad mes baigėm transliaciją ir dabar pradėjom naują transliaciją. Nes, nu, tenais buvo problema, kad uh, mes baigėm transliaciją. Žmonės neranda, nėra prasmės, yra tik vienas žmogus suradęs mūsų. Ką tie žmonės turi daryti? Kodėl jie dabar... Va, tai yra nulis žiūrovų. Neranda žmonės. Mm, ne, garsas dabar yra. Bet nėra nuorodos į mano tą kanalą, jūs žiūri tenais, o turi būti nauja nuoroda tenais, turbūt, aš įsivaizduoju. Jau gaunasi kaip penkta. Ja. Nes dabar, va, nu... Tai nuoroda, kad tu jam nusiųstai, kad įsidedi tą... Turi atsirasti, vat... Nuoroda. Tai čia reikia... Uh, Tam, ką mano, kan, tom saitė turi atsirasti naujas langas, aš suprantu. E o, O tai su kuo jūs čia kalbėjot, kas čia? Tai iš kodėl, kodėl Edgardas žino? Nu, jo, jo. Bet susitarėm, kad daugiau mes šitaip, reiškia, nes e, čia yra visiška savyveikla tokia. Nu tai padarykit prieš tai. Pasibandyti reikia viską. Нарциссирование, вы Потихоньку шукуєшся конвертася. Ти шкода, а поділ Едгар на жіно. Так що си треба поділив на життя. Зараз місячка сирі, бо ти подарив їх приштель. Це на дітрі.

16 žmonių, matau, su, suprato, kur ten žiūrėti. O kur visi kiti turi, kur buvo, nes jų buvo bet to, netoli šimto. Ką jiem pasakyti, aš turėčiau, kad jie žinotų, ką daryti. Nu, čia toks dalykas buvo, kad dabar pasikeitė nuorodas. Aš dabar daviau Edgarui rinką ir Edgaras turėtų iš naujo. Na ką, Atleiskit už nesklandumus. <laughs> Mano mama išlindavo. <laughs> Pabėgo. Dar sėkiai pasitiksinam, girdisi viskas? Kazimierai, girdisi? Nėra garso vėl? žmogus žymintis, kad jis kaip funkcionuoja būdas. Minutėlė. Dirbame namų sąlygomis, atleistina. Nors tai Tai ką jam darydavo? Ką jam pasakyti žmonėms? Tai žmonių nėra. Yra dabar. Yra, yra. 20 surado. Tai dabar ko gero jūs vėl dinksit su to. Ar yra tas garsas? Nėra garsas? Nėra. Nepavyks mūsų naktygo nematyti šį vakarą. Tai kur daryti? Tai nepavyko, žmogus kaip patarinėja tą daryti. Tai mes, čia garsas yra, rodo, yra. Žmonės tiesiog dabar neranda, kad kitas linkas. Вообще Ну, потекринги че, Казимиры? Вообще там компьютере потекринги, Тарира. Thank you. Nu, žmonių daugiau, reiškia, suranda žmonės, po truputį auga, va, jau 40. Bet ar yra garsas tiems naujiems? Viskas tvarkoj? Nu gerai, žmonės susipras. Gerai, atsiprašom dar sykį. Labas vakaras visiems, kurie mus dabar matote. Pradedam ketvirtą naktigonę. Ir ką tik šnekėjom su Mantu iš Norvegijos, taigi žinau, kad žiūrite jūs ir įvairiose šalyse. Taigi ypatingi linkėjimai tiems lietuviams, kurie šiuo metu matomus toli nuo Lietuvos. Šiek tiek keičiasi anonsuota tema Kadangi gegužės pirmą dieną mes švesim dešimtį metų nuo mūsų buvimo Europos Sąjungoje pradžios. Taigi šita laida bus skirta aptarti tam buvimui Europos Sąjungoje, o pradžioj porą tokių komentarų. Ir aišku, tiesiog atsiliepimo į komentarus. Štai Andrėjus ir Spring TV Klausia, už ką ketinate balsuoti prezidento rinkimuose? Ar domintės Europarlamento rinkimais ir kaip vertinate tautininkų sąrašo galimybės? Na, suprantama, rinkimai neužilgo ir galvodamas, ką aš darysiu rinkimų dieną, neturiu atsakymo. Nes turbūt kaip ir daugelis iš jūsų, neturit už ką balsuot, nes nei, nėra nei vieno kandidato, kuris bent jau atlieptų mano supratimą apie valstybės vadovą, apie jo pareigas, apie jo mintis. Ir svarbiausia, kad atlieptų mano pažiūroms. Todėl aš dar svarstau, ar apskritai neiti į tuos rinkimus, ar nueiti ir išbraukti visus. Kitaip sakant, sudalyvauti, pakelti dalyvavusių skaičių, nes kandidato neturiu. Neturiu. Man jie iš esmės yra visi vienodi, skiriasi niuansais, ten vieną kitą, sakykime, elementą pasaulyje žiūrinį gal aš priimčiau, bet kad tai būtų nors 50 procentų, nu, nu nėra tokio, tai, tai ką dabar, ką dabar daryti. Taip, kad ir Mes šnekėjom, kad prieš pačius rinkimus tarsimės visi, ką daryti, taip kad neturiu <laughs> jokio, jokio, jokio žinios, tokios vienareikšmiškos. Kiekvienas spręskit pats, o aš arba visai neįsiu, arba nuėjęs išbrauksiu. Ir, kitaip sakant, biuletenis bus neužskaitytas. Dabar ar domiuosi Europarlamento rinkimais? Čia klausimas įdomesnis. Šitie Europarlamento rinkimai gali būti įdomus tuo, kad daugelie šalių turi nemažą šansą laimėti euroskeptikai juos. Ir todėl Europos parlamentas gali būti kitoks. Taip kad domiuosi. Domiuosi ir laukiau, nes yra tam tikra intriga. Sakau, gali būti netikėtų rezultatų. O jeigu tie rezultatai bus netikėti, ta prasme, kad euroskeptikais turės kažkokį rimtesnį kiekį balsų, galima tikėtis ir permainų pačio Europarlamento darbe. Taip, štai mes skaitom žmonių komentarų, sako, kad garsas yra, tai aš suprantu, kad viskas gerai. Taip, reikia pakeisti nuorodą. Tiesiog reikia kitoj nuorodai žiūrėti. Taip, šnekam toliau. Dabar kaip vertinate tautininkų sąrašo situaciją ir galimybės? Na, turint omeny, kiek žmonių dalyvavo renkant parašus žemės referendumo klausimu. Atrodo, jeigu visi ateitų ir nubalsuotų už tą sąrašą, šansas yra. Kita vertus, tas tautininkų sąrašas nėra toks, koks galėjo būti. Mano supratimu, jį, jį buvo galima padaryti žymiai reprezentatyvesnį toms pažiūroms, kurias tie tautininkai turėtų atstovauti. Nes ten daug žmonių, kurie yra ryškus šitos rovės atstovai, jų ten nėra. O ten yra ir tokių žmonių, kurie man kelia didelių abejonių kaip tautininkai, bet čia tiek to jau. Bet šiaip, jeigu, jeigu susimobilizuos tie žmonės, kurie, sakykime, ypatingai žemininkai tie vadinkim, nu, tikimybė yra galbūt kokios, bent jau vienos vietos dviejų. Ir tai jau būtų didelė pergalė šitai sroviai. Jau būtų didelė pergalė. Tai tiek apie rinkimus. O dabar žiūrėkit, kokį klausimą parašė Gintaras. Kadangi esate viešas žmogus, tai man kaip rinkėjui svarbu žinoti apie priklausomybę slaptoms brolijoms ar organizacijoms. Štai koks klausimas. Na, suprantat, pačiame klausime jau yra Kas čia darosi vėl? kažkas čia yra gal ne taip, atsiprašom vėl. Nes aš čia nematau jokio judesio. Bet aš iš komentarų suprantu, kad bent žmonės tai mane mato ir girdi. Tai tada aš tiesiog šneku. Štai atsakant į tą gintaro klausimą apie priklausimą slaptoms brolyjoms ar organizacijoms. Na, gintarai, net jeigu aš ir priklausyčiau, taigi jūs pats rašot slaptoms organizacijoms. Tai jeigu jau priklauso žmogus slaptai organizacijai, tai jis neims ir ne, ne, nešnekės apie tai. Taip kad klausimas yra toks, į kurį neįmanomas atsakymas. <laughs> Net jeigu ir priklausyčiau, nepasakyčiau. Bet šiaip jau, suprantama, aš nepriklausau jokioms organizacijoms, slaptoms ar brolyjoms. Aš apskritai jokioms organizacijoms nepriklausau. Tiesą sakant, išskyrus ir jokiom partijom niekada nepriklausiau, išskyrus vieną, tautos pažangos partiją, kurią pats ir įkūriau, teisingiau atkūriau 92 metais. Tarp kitko, tautos pažangos partijai 2016 e, metais bus šimtas metų. Ir e, tos partijos kuriejais tai buvo Antanas Metona, Basanavičius, Valdemaras, Krevėmitskevičius – vieni iškiliausių Lietuvos žmonių. 1916 metais jie tą partiją kūrė. Tai jeigu kalbėt apie organizacijas, tai štai aš priklausau šitai partijai. Jis dabar yra tokia visiškai negyva, bet šitą organizaciją priklausiau, dalyvavom rinkimuose su šita partija ir formaliai ir dabar esu jos narys. O šiaip gyvenime Net spaliukams nepriklausiau, pionierių nebuvau, komjaunuolių nebuvau, jau nekalbant apie partinę ir panašiai. Niekam niekada nepriklausiau. Tiesa, tiesa, prisiminiau vieną niuansą. Aukščiausioj tarybai, pačioj darbo pradžioj, kažkas mane buvo nuvedęs į Rotary klubą. Ir aš ten gal kokiam dviejose ar trijose susitikimuose sudalyvavau, visą tai man pasirodė gana vaikiškų žaidimų. Ir aš daugiau ten nejau ir jokių, kiek pamenu, jokių <laughs> parašų niekur nepadėjau. Taip, kad atsakydamas gintarui sakau, nepriklausau jokioms organizacijoms, ne tik slaptom, bet ir atvirom. Bet tikiuosi, kad priklausysiu mūsų gretoms kurias mes dabar ir kūrėm. Apie tai pabaigoje šnekėsim, tai štai jeigu tos mūsų gretos susikurs, o galų galėjo susikurs bet kuriu atveju. Kitas klausimas, kiek ten bus narių tose gretose, bet tos gretos kažkiek žmonių vienis bet kurio atveju. Tai štai apie šitos dalykus taip, o dabar perinam prie pagrindinės šio vakaro temos, tai yra 10 metų mūsų buvimo Europos Sąjungoje. Pirmą dalį aš pavadinau taip, kaip buvo Kokia buvo situacija prieš dešimtmetį, prieš penkiolika metų, tada, kai mes ruošėmės tot, kai vedėm dėrybas ir kai galų gale vyko jau tie visi referendumai. Ką aš norėčiau šiuo klausimu pasakyti? Prieš pradėdamas nagrinėti šitą dalyką, aš norėčiau priminti savo teiginį apie keturias tautas. Aš naktigonį esu plačiai įskleidęs, kam įdomu, pasi... atsiprašau, pasiklausykit. Ką aš turiu menį? Šiandieną Lietuvoje gyvena keturios tautos, keturios lietuvių tautos, bet tas pats tinka ir lenkams, ir rusams, keturios visuomeninės grupės, jeigu norit, bet kad būtų paprasčiau, aš kalbu apie lietuvių tautą. Taigi štai, viena dalis lietuvių tautos, tai yra tie žmonės, kurie pilnai subrendo tarybiniais laikais, Aš juos vadinu tarybiniais lietuviais. Kita dalis lietuvių tautos, sakykime, kuriems 90 metais buvo, na, ten kažkur iki 20 metų, tai jie truputį tarybiniai, o truputį jau naujieji lietuviai. Tai jie turi ir ano supratimo, bet sugebėjo pasinaudoti, kadangi buvo jauni, energingi, jiems atsiverė naujos galimybės. Tai tarp kitko, privatizacijoje sudalyvavo dauguma, vat, matyt, šito, šitų pereinamųjų lietuvių, aš juos vadinu. Nes jie buvo pakankamai, tai yra jauni ir energingi ir sugebėjo pasinaudoti naujai atsiverusiam galimybėm. O tie senieji tarybiniai lietuviai, dalis jų sugebėjo, bet toli gražu ne visi. Pagrindinė masė sudaro tie pereinamieji lietuviai. Trečia tauta Lietuvių, vis tai yra lietuvių tautos. Tai yra tie žmonės, kurie subrendo jau naujais laikais kurie neatsimena gyvenimo iki sąjūdžio, iki kovo 11-osios. Ir ketvirta tauta auga dabar. Tai yra lietuviai, kurie gimsta įvairiose pasaulio šalise. Štai ir ar gims mantoj galbūt vaikai Norvegijoje, ar Anglijoje, ar ten Airijoje, ar kur tik jūs norit. Kuo skiriasi šitos tautos? Aš apie tai esu daug kalbėjęs, čia nesiplėsiu, bet kodėl svarbu šiandien minint tą dešimtmetį? Suprantat, tarybiniai lietuviai turi visai kitokią patirtį negu tie naujieji lietuviai. Pereinamieji turi ir to, ir to. Tarybiniai lietuviai dažniausiai nemoka anglų kalbos, bet moka rusų kalbą. Naujieji lietuviai moka anglų, bet nemoka rusų, o pereinamieji moka dažnai abi kalbas. O štai, bet šitos trys tautos, bet kuriuo atveju yra išaugusios Lietuvoje, yra susiemusios bent jau mūsų krašto syvus visokiojopus. O ketvirtoji mūsų tauta, kuri gimsta, kur tik jūs norit, jinai semia tų šalių syvus. Ir jie turės visiškai kitą mentalitetą, o irgi mes juos turėsim vadinti lietuviais. Nes jie gali būti ir abu tėvai lietuviai, arba vienas iš tėvų lietuvis Ir mes turėsim ketvirtą mūsų tautą, kuri nepažins lietuviškų kvapų, nepažins lietuviško saulėlydžio, jiems bus visai kitokie saulėlydžiai artimi ir iškils labai įdomių problemų. Bet sakau, čia ne apie tai šiandien šneka, kada nors apie tas tautas atskirai galėsim pašnekėti. Bet suprantat, apie tai, ką aš kalbėsiu apie tą dešimtmetį, Vat kiekviena iš tų tautų turi jau savo supratimą ir dėl to, kaip kurie dalykai, kurie bus suprantami tiems tarybiniams lietuviams, bus visiškai nesuprantami tiem naujiesiam lietuviam. Ir štai pereinu aš prie šitų aplinkybių. Ir štai pirmoji pati svarbiausia aplinkybė. Mes, mes gyvename už geležinės uždangos tarybų sąjungoje. Ir gyvendami už tos geležinės uždangos, mes turėjom gana blankų supratimą apie tą pasaulį, į kurį atsirado galimybės mums įsilieti. Ir šiandieną va tiems jauniems žmonėms yra sunku suprasti, kad buvo negalima nuvažiuoti užsimanius e, į Paryžių, nebuvo įmanoma pabandyti nuvažiuoti į Londoną padirbėti, nepatiko grįžai. Tai yra visiškai kita patirtis bet ir supratimas tų naujųjų lietuvių apie pasaulį yra visai kitoks negu tų senųjų tarybinių lietuvių ir tų pereinamųjų, kurie, kai priėmė sprendimus, dar nebuvo įgyję tos naujos patirties. Ir dėl to, iš to mūsų gyvenimo už tos geležinės uždangos, kyla arba seka išvada. Mes stojom į Europos Sąjungą, ne į realią Europos Sąjungą, o į savo susifantazuotą savo susikurtą tam tikrą svajonių pasaulį, visiškai nesvarstydami, ar jis atitinka daug maž to, ko, ko mes norim ir kaip mes jį ten savo susifantazavom. Ir sakau, vat, tai naujai kartai sunku bus suprasti, kaip taip galėjo būti, bet tai buvo. Ir nors mes pragyvenom iki pačio referendumo to 2004 metais 14 metų be Europos Sąjungos, Dabar, dabar labai dažnai sako, kad nu kaip mes galim be Europos Sąjungos, kaip čia nėra alternatyvos. Tai neužmirškit, mes 14 metų gyvenom be Europos Sąjungos ir tik 10 metų gyvenam su Europos Sąjunga. Taip, kad buvo gyvenimas ir iki Europos Sąjungos Lietuvoje. Ir dar galima pasiginčyti, ar jisai buvo blogesnis negu dabar. Aš turiu tuos 14 metų. Nu, atmeskim tą sunkų pradinį laikotarpį, ten iki lyto atsiradimo, kada buvo e, infliacija, suirūtė, bet paskui, sakykime, jau ten apie 2000 metus, algos buvo mažos, bet perkamoji gale klausimas, ar nebuvo didesnė negu dabar. Nes per šitos dešimtį metų infliacija milžiniška. Algos padidėjo, bet kiek kainos išaugo. Ta viską reikia. Bet čia ne apie tai išneka. Aš tiesiog Noriu priminti, kokie mes buvom, kada patys save agitavom ir, ir, ir, ir fantazavom, kad čia kuo greičiau įstoti tą Europos Sąjungą. Taigi dar sakyt sakau, gyvendami be galimybės išvažiuoti ir pačiupinėti tą Europos Sąjungą, mes stojom į savo susifantazuotą Europos Sąjungą. Ir ko mes, sakykime, stodami į tą savo susifantazuotą Europos Sąjungą, nesupratom tuo metu arba nežinojom, o kartais ir nenorėjom žinoti. Nu, pavyzdžiui, pavardinsiu keletą, keletą tokių dalykų. Pavyzdžiui, mes visiškai ir ne tik paprasti žmonės, bet kas keiščiausia ekonomistai, nesvarstėm, ką reiškia rinkos. Ką reiškia turėti rinkas, kuriuose gali parduoti savo produkciją. Mes nesupratom, kad svarbu nepagaminti, o svarbu parduoti turėti kur. Nes tarybų sąjungoje buvo kaip kurių prekių deficitas ir mums atrodė, kad svarbu tik kažką gero pagaminto, jau parduotai dvi brangus mes paimsim, čia, taip sakant, be jokių problemų. O juk iš tikrųjų tai yra visiškai kitaip. Parduoti, tai yra pagaminti problemos nėra. Problema yra parduoti. O kad parduotum, tu turi kontroliuoti rinkas. O tos rinkas, kuriuose mes tada prekiavom, mes jas eidavom didžią dalim tik dėl to, kad e, tai buvo didžiulio tokio na, geopolitinio darinio kontroliuojamo tam tikros ideologijos. Didžiulė erdvė ir mes joje prekiavom išeidami tą kitą erdvę labai retai. Kitaip sakant, tas rinkas mums leido naudoti ne mūsų galimybės, o buvimas e, tam to, tokiam geopolitiniam dariniai. Čia ne tik Tarybų sąjunga, aš turiu menį, bet Tarybų sąjunga darydama įtaką dideliai daliai pasaulio, tuo pačiu plėsdavo ir galimybės mūsų prekiams. O mums tada atrodė, kad e, mes be jokių problemų turėsim kur parduoti. Ir kai šiandieną aš girdžiu e, mūsų žmonių kalbas, kad reikia vystyti gamybą ten ir taip toliau, smulkų verslą. Aš niekada negirdžiu pasakymo, kur jie parduos visą tai. Ypatingai, kai šiandieną ateina prekės pagamintos Azijoje, kur yra pigi darbo jėga, tai yra neįmanoma su jais konkuruoti. Mes tada apie tai absoliučiai negalvojam. Bent jau absoliučiai dauguma žmonių apie tai negalvojo. Ir kas keiščiausia, net mano kolegos sąjūdėje, ekonomistai tuometiniai, apie tai irgi nešnekėjo, nemokė mūsų. Ir dėl to šiandieną iš to yra tam tikros problemos. Tarp kitko ir dabar nelabai, <laughs> kas kalba apie tas rinkas, o tada to labiau mes nesupratom. Kitas toks dalykas, mes negalvojam, kad mes gyvenam tam tikroj klimato juostai ir kad mums reikės konkuruoti su šalimis, kurios gyvena geresnėse klimato sąlygose. Mes apie tai irgi buvom užmiršę. Tiesą sakant, ir dabar dar tebesam užmarštyje. Didelė dalis. Manydami, kad mūsų klimatas yra toks pat patogus, kaip ir, sakykime, pietų Vokietija arba Prancūzijos, ypatingai centrinė dalis. O yra didžiulis skirtumas, aš jau kalbėjau, vien ta nulinė izoterma, ką reiškia. Mes apie tai negalvojam. Toliau mes negalvojam, kad socialinė atskirtis, kurią mes dabar nepatenkinti, jinai yra ne, nu, nenumaldoma iš, išdava privačios teisės į gamybos priemonės. Jeigu atsiranda privati gamybos priemonių nusavybė, tai automatiškai atsiranda socialinė atskirtis. Nu, nebūna kitaip. Ir šiandieną mes, kai pergyvenam, visą laiką skamba, kad yra didelė socialinė atskirtis. Bet jinai jau buvo užprogramuota. Atsiradus privatizacijai, atsiradus privačiai gamybos priemonėms, nusavybei į gamybos priemonės. Bet mes apie tai negalvojam. Mes negalvojam ir ką reiškia konkurencija. Nors skambėjo ta žodis, kad turi būti konkurencija, bet nes, mes kažkaip mums atrodė, kad tai yra tik gerą nešantis dalykas, bet jų konkurenciniai kovoja, tai kažkas laimi, bet visi kiti tai pralaimi. Ir aš čia pasakysiu, pavyzdžiui, tokį dalyką. Va šitam pasaulyje, kur yra vadinamas laisvas kapitalo judėjimas, ar ne? Kas atsitinka? O jūs įsivaizduokit, mes Lietuvoje, pavyzdžiui, turim kokią nors gamiklėlę ir tarkim gaminam prekes pelningai. Ir atrodo, galėtum dirbti ir dirb žmogus. Bet to neužtenka. Jeigu kažkas padarys kitur prekį dar pelningesnį, kitaip sakant, sumažins kaštus gamybos, tai nesvarbu, kad tu dirbi pelningai. Tave išstums iš rinkos konkurentas, nes jis dirba su dar didesnė pelnų normą ir galės sumažinti savo prekių savikainą. Tai kitaip sakant, konkurenciniai kovoj kažkaip keistai žmonės įsivaizduoja. Taigi konkurenciniai kovoj tai tos kovos pasiekoje laukas yra pilnas pralaimėjusių. Tai šiandieną nereikia stebėtis, kad Lietuva yra daug tų pralaimėjusių. Čia ne tiek Europos Sąjunga kalta, čia iš principo mes atėjom į kapitalistinį pasaulį, kuris ir gyvena tais dėsniais. Bet aš čia kalbu šiek tiek prieš istorijai. Daugelis iš mūsų įsivaizdavo, kad stodami Europos Sąjungą mes visą šitą kažkaip įspręsim, nes mūsų va, tose fantazijose tai buvo tas pasaulis vakarų toks, kur visi gerai gyvena, kur atrodo nėra jokių problemų, visi gerai uždirba, Ir tik dabar aš skaitau jau mūsų tų naujųjų lietuvių, kurie važinėja po pasaulį ir dirba ten, komentaros jau dažnas rašo. Jau likusiem čia jūs nemanykit, kad čia pinigai ant medžių augo. <laughs> O tada beveik visi mane, kad ten tie pinigai ant medžių augo. Nes pirmiausia, tai yra kapitalistinė sistema, vat, su visom šitom konkurenciniam ir pliusais ir minusais su gamybos priemonių privačia nuosavybė, kuri automatiškai daro socialinę atskirtį. Ir ES negalėjo įspręs šitų problemų. Nors mums atrodė, kad tai bus. Dabar, ko mes irgi dar tikėjomės tada stodami į Europos Sąjungą. Dažnai sakydavo, kad e, mes... Kas čia yra? vėl kažkas ne taip. Ką čia rašo? Tai čia bent veikia? Bet aš nieko nematau. Bet čia šiaip nestovi. Bet. bet aš matau, kad žmonės mane girdi, nes komentarai eina, Taigi einam toliau. Mes labai daug fantazavom ir dabar fantazuojam apie korupciją, kurios Lietuvoje pilna, o Europos Sąjunga turėjo mums padėti kažkaip jos išvengti. Bet aš ir tada, tarp kitko, aš buvau vienas iš tų nedaugelio viešų asmenų, kurie atvirai agitavo prieš Europos Sąjungą. Ir iš televizijos ekranų yra beje viena laida YouTube kanale, kur galite pasižiūrėti, kaip tas maždaug atrodė. Aš jau tada sakydavau, Tai palaukit, mėlyjei mano. O tada mes dar net, neturėjom teisės legaliai būti Europos Sąjungoje, kaip darbininkai. Ir aš sakydavau, atsimenu, radio laidoje mes diskutavom su entuziastais. Jie sako, ten buvo, mes iš bus išmoksim teisės saugos pas mus, teisiniai reikalai susitvarkys, jie mums padės, o aš jų klausdavau. Sakau, tai jeigu ten jau yra tokia teisinė gera sistema, kaip gali nelegaliai dirbti šimtai tūkstančių lietuvių, milijonai lenkų ir dar dešimtis milijonų kitokių nelegalų. <laughs> Supratat, nu nelogiška. Čia pat mes girdim, kad nelegaliai dirba ES valstybėse milijonai žmonių ir dirba, ir būna, ir taip toliau. Ir čia pat man entuziastai sako, kad ten yra teisės saugos sistema kažkokia ypatingai geresnė už mūsų. Toliau aš jų klausdavau, o tai narkotikai iš kur eina? Ir kur narkotikų biznis klesti? Ten ar čia? Toliau aš jų klausdavau. Tai 2004 metais tose laidose prieš stojant Europos Sąjungą. Aš jų klausdavau, kur vyksta prekyba žmonėmis? Ar mes vežam prancūzės moteris į Lietuvą čia ir laikom bordeliuose? Ar vis tik mūsų moteris veža į Prancūziją ir laiko ten bordeliuose? Bet žmonės to negirdėjo, nesakau, mes stojame į savo fantaziją Europos Sąjungą ir dėl to visi mano argumentai jiems praeidavo kaip žasiai, kaip sako, vanduo arba iš vienos ausies. Ir net jausi nepakliūdavo tie argumentai. Ir štai suprantat, kodėl. Kodėl jie nieko negirdėdavo? Ir kodėl aš pasakysiu, mes negalėjom nestoti tą Europos Sąjungą. Kitaip sakant, kodėl mes neturėjom jokių galimybių išvengti šito. Ir ne dėl to, kad nebuvo alternatyvos, kaip dabar kalbės jums visi e, šito dešimtmečio proga, kad nebuvo jokios alternatyvos, nes jeigu ne, tai tada jau viskas galas mums. Visai ne dėl to. Mes neturėjom alternatyvos todėl, kad buvom emociškai tiek užsiengažavę, va šito savo susikurto pasaulio atžvilgių, tiek susifantazavę, tiek sudėję vilčių. Mes buvom panašus, aš turiu tokią metaforą, man jinai atrodo labai taikli, kada mergaitė ypatingai pirmą kartą įsimylį, tai jos meilės objektas gali būti pats baisiausias jinai nematys šito. Ir visi aplinkiniai jai rodys, sakys, nu negi tu nematai, jinai nematys. Tokie mes esam. Tokia yra jausmų gale. O mus vedė ne protas į Europos Sąjungą, o jausmai. Ir dėl to dar sėki grįžtų šiek tiek į pradžią. Gal tą lab, sun, sunkiau supras va tie naujieji lietuviai, kurie negyveno už tos geležinės uždangos. O va tie tarybiniai lietuviai turėtų mane geriau suprasti, ką aš nuo to noriu pasakyti. Nes mes anais laikais, e, gyvendami čia Lietuvoje ir negalėdami išvykti į vakarus laisvai, išvykdavo kažkas. Tai negalima sakyti, kad visai žmonės neišvykdavo, bet nelaisvai, suprantam. Mes savo gyvenimo nevertinom čia. Mes manėm, kad jis yra nu, toks kažkoks nerimtas. O rimtas gyvenimas yra tik ten ir tik vakaruose. Net nesuprasdami, kad tie vakarai yra labai skirtingi. Vat ko mes dar tada nesupratom. Čia per, per garsiai spraksi, čia trašai mums trukdo klausyti. Nereikia dėti daugiau malkų. Tas laužas praksėjimas kažkoks šiandien ypač garsus. Taigi štai mes negalėjom nestot, mes negirdėjom jokių argumentų ir negalėjom jų išgirsti, nes mūsų jausmai buvo visiškai nukreipti, patenkinti savo tą fantaziją. Ir dėl to referendumas įvyko toks, koks įvyko. Nes čia reikia dar vieną dalyką pasakyti E, bet kokius procesus visuomeninius nulėmė politinė valia. Ir dažnai nulėmė politinė valia ne žmonių apskritai, o elito. Ką aš vadinu elitu, kad suprastų apie ką šneka? Elitu aš vadinu tos žmonės, kurie vienaip ar kitaip šneka, kurie turi vienokią ar kitokią įtaką. Ir jie tuo skiriasi nuo tų, kurie klauso daugiau. Ir čia nepriklauso nuo išsilavinimo, nuo turto, nuo žinomumo ir panašiai. Kitaip sakant, yra kalbantis ir klausantis, yra vedantis ir vedamieji. Nu taip yra visur, visose tautose, visais laikais, nu taip jau yra sutverta žmonių visuomenė. Ir tos politinio, to elito, tų ved, vedančiųjų politinė valia ir nulėmė procesus. O kadangi tas politinis elitas ne tik dėl to užsiengažavimo ir to susifantazavimo, norėjo tą Europos Sąjungą, bet buvo jau per šitos 14 metų atsiradusi ir įtaka iš tų pačių vakarų į tą politinį elitą. Jau buvo ir grantai, kitaip sakant, pinigai ateinantis iš ten. Jau tu negalėjai žinoti, ar viena ar kita kalbantį galva kalba, todėl kad jinai taip galvoja, ar todėl kad gauna pinigėlį už tą kalbėjimą. Nes jau 14 metų praėjus, jau ta sistema, kuri mus vilioja ir traukia, jau jinai čia turėjo pasiruošusi adeptus savo, Ir ta politinė valia per politinę elitą buvo realizuota ir buvo realizuota visiškai iškreipta forma. Ir kada nors istorijos vadovėliuose tai bus aišku parašyta, kad šitas referendumas 2004 metais gegužės mėnesį buvo įdingas, jis iš esmės yra niekinis. Jeigu žiūrėt teisiniam kontekste ir jeigu kelt kur nors, sakykime, jeigu būtų vėl dabar politinė valia, kelti bylą dėl šito referendumo neteisėtumo kur nors tarptautiniam teisme, tai aš manau visi argumentai būtų mūsų pusėje. Nes prisiminkim šiek tiek tą patį referendumą. Pirmiausia, buvo priimtas specialus įstatymas tik šitam vienam referendumui. Tas pats beje buvo ir Lenkijoje, ir kitose valstybėse. Čia mes nebuvom kažkokie originalus. Visur veikia tie patys procesai. Kitaip sakant, jis buvo dvi dienas dvi dienas. Bet net antros dienos, antroji pusėje paaiškėjo, kad neteina reikiamas kiekis žmonių. Ir tada buvo mestos jau visiškai, na, nepadorios tokios pastangos per maksimą su tais alaus buteliais ir milteliais kalbimą. Buvo viliojami žmonės. Jūs įsivaizduokit, jeigu rinkimuose kokį nors partiją šitaip elgtųsi. Vat paskutiniuose rinkimuose ten kažkuri partija buvo, kažkokiai lokaliai buvo ten pagauta už rankos, kad kažkokį ten, nežinau, ką, parkeriukus dalino. Ir tai jau koks triuksmas kyla ir panašiai. O čia buvo masiškai, per televiziją, kviečiami žmonės į parduotuvės, pasimti laus butelius ir tuo pačiu pabalsuoti, suprant. Aš manau, kad e, tiems, kurie turi šiek tiek sąžinės, turėtų būti gėda dėl to, ką jie darė, Bet kaip sakau, politinė valia visada lemia viską. Tuo to aš tik pabaigsiu dar sakinį, nes e, žmonės dažnai įsivaizduoja, kad štai teisinė norma, jeigu įrašysi į konstituciją ar kur nors į įstatymų savadą, tai ta teisinė norma jau pati savaime veiks. Mylėjai mano, teisinės normos veikia tik tiek, kiek už jų stovi politinė valia ir noras laikytis tos teisinės normos. Ir e, nesilaikimas tų teisinių normų ir politinės valios e, kitimas, nu, tai yra ištisa žmonijos istorija. O tik tuo ir jinai, istorija apskritai rašoma yra tik tada, kai politinė valia keičia teisinės normas. Gavot klausimą? Kaip paminėjot, gėda, kad turėtų būti Taip. gėda. Jonas iš Airijos klausė, susikūrė eurofederalistų blokas vienintis prieštaringas visas partijas Seimą, kur iš vienos pusės Auštrevičius, iš kitos Taip. Ar tai įtakos mūsų būsimos partijos programą ir pakomentuot prašom. Tai- Jūs pagalvojot, pri, priminkit man šitą klausimą, aš supratau, nes jis kaip tik tiks mums, nes aš čia turiu tris dalis šitą reikalą. Taigi štai, taip atsitiko tas referendumas, va toks gėdingas, kuris lydės visą šitą Europos Sąjungos istoriją, taip sakiau, mūsų buvimo Europos Sąjungoje istoriją, visą laiką lydės šitą gėdingą pradžią, kažkuo panaši į 40 metų Seimą, kaip mes stojom į Tarybų sąjungą, kur irgi formaliai buvo rinkimai, į liaudę Seimą, irgi ten atseit mes pareiškėm savo valią, tiek anas referendumas nebuvo laisvas, tiek ir šitas nebuvo laisvas. Taip kad jie kažkuo yra panašus. Ne visiškai identiški, bet savo, savo esme jie yra tokie pat. Ir kaip, kaip, kaip dabar, tarp kitko, tarybiniais laikais nebuvo daug norinčių didžiuotis tuo, kad jie buvo liaudės Seimo nariais. Aš bent nepamenu. Taip kaip dabar vis mažiau žmonių norinčių prisipažinti, kad jie balsavo tame referendume už alaus tos buteliukus. Kai pabandai rasti, kasgi ten tos butelius paėmė, dabar nerasi jau. O yra žmonių, kurie didžiuojasi, kad tą biletenį turi namuose, kad jie tada nepardavė savo šeimininko teisės. Ir tas biletenis nenuneštas į tą balsadėžę. Kuo toliau, to turės didesnę prasme. Ir dar po kelių metų mes galėsim išdidžiai pasiką, aš irgi kažkur turiu. Aš nejau balsuoju tuomet. Dar priminsiu vieną dalyką. Tada buvo labai garsi frazė, va iš to mūsų tokio naivaus tikėjimo, kad įspręs mums tas stebuklingas vakarų pasaulis visas problemas, buvo garsi, garsus toks šūkis, kad už vieną litą gausim tris atgal. Ir dalis žmonių ir šiandien tiki, kad mes atsėti ir gaunam. At aš apie tai šiek tiek toliau kalbėsiu. Ir dar vieną sakinį pridėsiu. Išeinant vat, iš to mūsų tokio jausminio užsiengažavimo, to savo susikurto iliuzinio pasaulio atžvilgių, mes savo tada atsakydavom į klausimą, ar yra per didelė kaina už buvimą toje Europos Sąjungoje. Mes atsakėm, nu nėra. Nes mes taip norėjom, kaip ta įsimylėjusi mergaitė. Jis nori būti su savo meilės objektu ir jai nėra per didelės kainos, kad pasiektų tą rezultatą. Jis nueis bet kokį kelią, jis pauko savo tėvus, jinai atsisakys visko, kad tik būtų ten, kur veda jos, ją tas jausmas. Tai mūsų didelė dalis visuomenės buvo apimta šito jausmo nemaža dalis tebėra apimta šiandien to jausmo. Ir dėl to mums kaina kaip tokia ir nerūpėjo. Mums atrodė, kad yra verta sumokėti bet kokią kainą. Na ir mokamės tą kainą. Ir dabar einam prie antros dalies. Antrą dalies vadinu, ką turim šiandien. Praėjo dešimt metų to mūsų buvimo Europos Sąjungoje. Ką turim šiandien? Pasižiūrim į tą Europos Sąjungą. Pirmiausia, ką reikia pasakyti, kad tai yra darinys visiškai nedemokratinis. Pradedant nuo to, kad Europos parlamentas, at kurio narius mes rinksim neužilgų, Europos parlamento nariai neturi įstatymų iniciatyvos teisės. Lietuvos Seimo narys gali atnešti įstatymo projektą, Briuselį sėdintis deputatas tokios teisės neturi. Jis gali tik tai svarstyti tuos įstatymus, kuriuos jam atneša Europos komisijos paruošti įstatymai. O ta Europos komisija susideda iš komisarų, kurių taip pat žmonės nerenka. Ne tik Lietuvoje, niekur. Kitaip sakant, Europos Sąjungai šiandien vadovauja 28 žmonės, komisarai, kurių niekas nerenka, kurių tautos negali atšaukti, nežino, ką jie ten veikia, nėra jokio, ir tarp kitko tas komisaras atstovaujantis valstybę konkrečią, jis jos negali atstovauti, jis yra tik nuo tos valstybės paskirimas, bet jo net pareigose yra draudžiama atstovauti tą valstybę, kurį jį paskyrė. Jis turi dirbti tam dariniui kaip tokiam. Na ir pats aukščiausias pareigūnas prezidentas, tas Van Rompėjus dabartinis, jis irgi nėra žmonių renkamas. Tai dabar žiūrėkit, nuo prezidento iki eilinio Europos parlamento nario, jie visi yra arba žmonių nerankimi, o jeigu ir renkami, neturi įstatymą iniciatyvos teisės. Tai kaip jie pasidaro? Iš kur atsiranda? Kas, Europarlamentas? Ne, ne, tie visi komisarai. Komisarai? Taip tarybiškai skambu visi. Tarp kitko, taip, čia labai įdomus toks niuansas, kad jie vadinami komisarais, kaip ir tie 17 metų revoliucijos pagrindų atsiradę irgi tada valdžios vyrai Maskvoje. Jie irgi buvo vadinami komisarais. Nu, kadangi tiek, tarp kitko, tie komunistinė ideologija, jinai atėjo iš tų pačių vakarų. Marksas, Engelsas, Taigi vakaruose, taigi vokiečiai, Anglija, ten jie gyveno. O galų galiai tie revoliucionieriai, kurie darė revoliuciją Maskvoje, tai buvo užauginti irgi Šveicarijoje, Anglijoje, kur Leninas gyveno. Yra net filmas Lenin Šveicarija, ar kur Lenin Finland, vienu žodžiu. Juos ten gerai maitino kažkas. Bet čia mums dabar neįdomi ta, ta spalio revoliucija. Taip kad tie komisarai, Jos valstybė paskiria, jie ten nuvažiuoja ir ir sprendžia mūsų likimus jau be mūsų. Jie turi ten savo visokių, yra komisijos, yra pakomisija, yra tūkstančiai žmonių, kurie kurpia įstatymo projektus, bet jie visi yra žmonių nerinkti. Ir dabar žiūrėkit, tas Van Rompėjus, va taikim toliau, jau dabar, va jau šie laikai, tas Van Rompėjus, prezidentos Europos Sąjungos, va štai prieš pusmetį, Berlyno sienos griuvimo proga, Berlyne, pasako savo garsiai kalbą, kurioje yra sakiniai apie tai, kad laikas užmiršti jau tėvynę savoką, kad reikia tėvynę jau kitaip įsivaizduoti, kad nebereikia kalbėti apie tautas, reikia kurti bendrą Europos tautą, nu kaip čia neprisiminus tarybinio žmogaus, kurį kūrė 70 metų tie patys komisarai, <laughs> tik iš kito galo pradėjo iš ryto. 70 metų jie kūrė tarybinę tautą. Dabar šitie kūrė irgi. Ir štai kitas dalykas. Šitą Europos Sąjunga, kaip projektas, norėdamas išlikti, jisai natūraliai pradeda centralizacijos procesą. Ir tai yra labai dėsninga, nes kitai būti negali. Toks didelis darinys, su tokiais skirtingais e, potencialais, mentalitetais, gyvenimo patirtim – Jeigu kiekvienas turės savo balsą, na tas teiginys, kuris čia skamba mūsų e, ir tautininkų beje tarpė, toks naivus įsivaizdavimas, kad galima stipri Lietuva, stiprioji Europos Sąjunga. Tai prieštarauja vienas kitam šitie sakiniai. Jeigu yra stiprios valstybės, negali būti stipraus darinio jas jungiančio. Ir priešingai, stipri Europos Sąjunga galima tik tada, kai nebus valstybių stiprių, o geriau, kad ir visai jų nebūtų. Ir tas procesas vyksta. Yra tokia regio, regionų politika. Tarp kitko, vat, mes įdėsim nuorodą, nes e, duosiu. Yra žemėlapį jau nupaišyti. Irgi dirba tyliai, ramiai, nieko, niekieno nerinkti žmonės, kurie daro Europos pertvarkymo žemėlapius, kuria regionus. Tie regionai jau yra su valstybėm menkai susiję, vienas regionas gali apimti kelias valstybės ir kur yra esmė. Tas regionas kontaktuoja su Briuseliu, apeidama sostinės. Ir tas procesas vyksta patiliukais, vis sparčiau. Aš manau, kad šito proceso iš, išdavoj atsirado separatistinis judėjimas Katalonijoje, Venecijoje ir kitur. Nesuprantat, objektyviai jūs atsistokite į tų Europos komisarų padėtį. Bet įsivaizduokit kiekvienas iš jūsų, kuris dabar žiūrit. Kol yra stipri Vokietija arba stipri Prancūzija, apskritai, kol yra Prancūzija kaip valstybė su savo istorinė atmintim, rad? su savo istorinė tradicija, su savo ambicijom galų gale valstybinė, tai jinai visada konfliktuos su Briuselio komisarais, neišvengiamai. Yra kova dėl valdžios. Kur yra valdžios šaltinis? Ar Paryžiuje, ar Briuselį? Ar Berlyne, ar Briuselį? Ar Madride, ar Briuselį? Ir va suskaldžius tas valstybės į tuos gabaliukus, atsiranda galimybė tą valstybinę, sakykime, Ispanijos tradiciją arba Vokietijos susilpninti ir taip sustiprinant va tą darinį Europos Sąjungos. Tai aš būdamas tų komisarų vietoje ir tų projektuotojų šito projekto ir ir, taip sakant, rengėjų ir gyvendintojų, aš irgi šitaip daryčiau. Bet šiuo atveju aš kaip tautininkas stoviu visai kitose pozicijose ir man tas visai nepatinka. Visai nepatinka. Bet aš visada kartoju, jie elgesi teisingai. Ir ta centralizacija, žiūrėkit, ką jau jinai turi. Užsienio politikos ministrą mes turim, tą moterį. Turim e, bankų priežiūros mechanizmą, taip, turim saugumo jau struktūrą, kursim kariuomenę. E, jau eina šnekos ir, ir praktiškai jau realizuojama iš dalies biudžetų priežiūros visų valstybių. Atsiranda šnekos apie bendrus europinius mokesčius, bendrą europinius mokesčius, kuriuos jau rinktų tiesiai į Briuselio kasą. Ir tas procesas neišvengiamai eis va ta kryptim. Ir visi tie, kurie įsivaizduoja, kad galimas kažkoks trečias kelias, nu negalimas jisai. Nu, suprantat, tai yra tas vat, wishful thinking, kai mes norim to, ko būti negali. Aš duodu tą pavyzdį su kolūkiu. Kolūkis yra stiprus tada, kai kolūkio pirmininkas kontroliuoja visus agronomus, žino, kas kasėja, yra pajungti visi bendram projektui. O jeigu kiekvienas agronomas savo laukuose <laughs> nu, sės, ką jis sumanė, tas kolūkis netlaikys elementariai konkurencijos su kitais. Nu, čia yra paprasčiausiai vadyb... Net vadybos dėsniai sako, kad negalimas darinys, kur būtų stiprus darinys virš valstybių ir stiprus tie valstybiniai dariniai. Arba tas, arba tas. Ir dar, beje, ta, ta pati tarybų sąjunga, jinai tai pradėjo savo kelią lygiai taip pat irgi buvo gana savarankiškos pradžiai Respublikos ir paskui natūraliai vyko centralizavimo procesas, kuris baigėsi visišku centralizmu. Praktiškai unitarinė valstybė, nors konstitucijoje tarybiniai buvo galimybė ir įstoti iš tos ten. Konstitucija buvo graži. Buvo graži. Ir tarp kitko, toj tarybiniai konstitucijoje nebuvo pasakyta, kad reikės susimokėti už buvimą. O dabartinėje Europos, toj ne konstitucijoje, bei toj kur vietoj jos paskui ten apeidami vėl <laughs> priėmė. Tai ten dar ir susimokėti reikia, ten labai sudėtinga įgyvendinti būtų išstojimą tą mechanizmą. Taigi štai, centralizacijos procesas prieš šitos dešimt metų nuėjo toli į priekį ir kitaip būti negalėjo, negalėjo. Bet dabar žiūrėkit, kas dar atsitiko per šitą dešimtį metų. Pradžia buvo jau aišku matyti ir tada, bet mes tada apakinti savo meilės jausmų šito nematėm, kaip dalis ir dabar nemato, bet Europos Sąjunga gyvena skolon. Ir jeigu dar prieš dešimtmetį tos skolos buvo netokios baisios, tai per šitą dešimtį metų jos iškilo į padėbesius ir šiandieną visos ES valstybės yra milžiniškų skolų slegiamos Ir beje, kaip tik tos naujosios yra slegiamas gerokai mažiau negu tos senosios. O ta skolų našta verčia ir, ir nebe, nebuvimas galimybės jau ir toliau gyvent, va, skolų didinimo e, kryptim, pradeda taupyti. O kai tik pradeda taupyti, krenta gyvenimo lygis. Kai krenta gyvenimo lygis, žmonės eina į gatves ir šiandieną, žymiai labiau negu prieš dešimtį metų, Europos Sąjungoje yra pilna riaušių, streikų, nepasitenkinimo. Tiesiog kiekvieną dieną jūs įsijungėt žinias ir kurioj nors valstybėje jūs išgirsit apie streiką arba ir riaušės yra rimtos, su guminiam kulkom, su, su vandeniu, su dujomis. Pilna amunicija policija gynasi nuo, nuo tų ES gyventojų, kurie mums atrodė gyvenantis rojui be jokių problemų ir mums atrodė tik prie jų prisijungsim ir visos mūsų bėdos bus išspręstos. Dėja, ne taip yra. Ir štai ta pati Graikija, kurią čia gelbėjo jau keletą metų, kuo jie labiau gelbėja, tuo jos skolos auga. <laughs> Paradoksas. Kuo daugiau Graikija gelbėja, tuo skolos jos auga, gyvenimo lygis krenta ir tie graikai vis labiau ir labiau širsta. Bedarbystė. Bedarbystė, kaip kuriuose šalyse jaunimo tarpė siekia 50-60 procentų. Pratat, mes, na, kai nesusiduri žmogus, tai nu, skaičiai ir skaičiai. Bet ką tai reiškia, jeigu kas antras jaunuolis neturi darbo? Tai pabuvęs keletą metų be darbo, jis praras įgūdžius ir norą apskritai dirbti. Ir jis taps prarasta karta. Paskui jau jo ir gražinti tą darbą negalėsi. Bet to net jeigu jis baigė mokslus kažkokius ir negavo darbo, jis prarado kvalifikaciją tą, kuriai ruošėsi. O kita vertus gamyba tai iškelta. Iš tos Europos Sąjungos gamyba tai iškeliam į Kiniją, Vietnamą, Bangladešą. Nėra ir ką dirbti. Ir per dešimtį metų šitos problemos išaugo. Prieš dešimt metų jos buvo gerokai menkesnės negu šiandien. To Europos Sąjungoje, kuriomis atsidūrėm. Ir dabar žiūrėkit, va to Europos Sąjungoje, nedemokratiniai, centralizuojančioj savo būvį, naikinančiai valstybių suverenitetus, pasiimančiai vis daugiau suvereno galių, kurio yra didelė bedarbystė, kur yra milžiniškos skolos, kurio yra biudžeto deficitai visose valstybėse. O daugelie valstybių ir užsienio prekybos balansai yra neigiami, tiesa pastaraisiais metais tie užsienio prekybos balansai gerėja, kaip kuriuose valstybėse dėl to, kad jie pradėjo tiesiog mažiau importuoti. Tai nors čia, nors čia kažkoks rezultatas atsirado. Štai Lietuva jau šiandien ir toliau veržiasi. Dar giliau į šitą balą ir kągi mes darom, švesdami dešimtmetį arba, nu, kas švenčia, o kas tik mini. Aš priklausau tų mininčių kategorijų. Mes šiandieną atsisakom savo lito, atsisakom savo pinigo, kitaip sakant, nu, atsisakom galimybės turėti savarankišką ekonominę politiką. Mes nepasirūpinom saugikliais žemės pardavimo reikale, o referendumas matyt nelaimės, o saugiklių taip pat nėra, nors visos Europos valstybės tos saugiklius turi. Mes ir čia. Bet čia Europos Sąjunga nekalta, čia mes patys. Patys. Vat vėl politinės valios nebuvimas pas elitą, nes jiems kainos per didelės nėra už buvimą Europos Sąjungoje. Reikia parduoti tėvą motiną, parduosim. Jeigu stovi pozicijoje, ko pageidausit, ką dar padaryti? Ką dar padaryti? Nes dabar, o dabar tai ypatingai sako, kad pastaraisiais mėnesiais, tai ką, tu nori į Rusiją? Pas jos tik toks suvokimas pasaulio. Bet aš dabar apie tai šiek tiek vėliau pašnekėsiu apie Rusiją. Tas įsivaizdavimas, kad mums už vieną litą duos tris atgal, jis yra gyvas ir šiandieną. Ir jeigu žiūrėsim į pinigų srautus, nu taip, mes sumokam į Briuselio kasą apie vieną milijardą kasmet, atgal gaunam ten 3-5 milijardus ir atrodytų, kad mums prideda. Bet pirmiausia, sumokame, tai mes tą milijardą gyvų pinigų, mokesčių mokėtojų surinktų tiesiai iš biudžeto, o tie, kur ateina atgal, tai juos dar reikia pasiimti. Kad juos pasiimtum, reikia turėti dar pinigų. Ir juos pasima tie, kurie ir taip tų pinigų jau daug turi. Kuo stipresnė firma, tuo jinai gali pasisamdyti geresnius konsultantus, tuo jinai daugiau pasinaudos tais pinigais. Tai kitaip sakant, sumokam tai mes visi, kiekvienas, o gauna Tik kaip kas? Tik kaip kas? Nu, galima sakyti, kad jie dalį tų pinigų atiduoda atlyginimų pavydalų žmonėms. Bet tengi dar koks mechanizmas veikia. Kas nesusidūrė, tai tie to gal ir nesupraso. Tie, kur susidūrė ir bandė tais pinigais pasinaudoti, tai žino, kiek ten yra visokiausių sąlygų, kiek ten tų pinigų grįžta tiem patiem, iš kurių jie yra atėjo. Ten yra nurodoma, ką tu iš ko turi pirkti, visokie konsultantai, už kurių stovi vėl tos pačios uh, šalis iš tos pačios Europos, kurie, kurios yra donorės. Juk iš kur atsiranda Europos tie pinigai? Tai mes visi sunešam. Valstybė suneša. Ir pagrindinė čia yra Vokietija. Ir daugelis valstybių yra e, gauna atgal, o Vokietija visada yra ta, kuri daugiau duoda. Beje, ne visi žinot, yra tokia vadinama Anglijos išlyga – Tai Margaret Thatcher, stodama <laughs> į tą Europos Sąjungą, labai nenoriai jinai ten stojo. Tai jinai išsiderėjo Anglijos išlygą. Jinai sako štai ką, kad jeigu metinis balansas Anglijos yra neigiamas, kitaip sakant, Anglija daugiau įnešė negu gavo, tai Anglijai reikia kompensuoti skirtumą. Ir mūsų, mėlyjei, mūsų valstybės biudžete yra eilutė, tai Anglijos išlygai. Lietuva savo, savo proporciją prisideda, kad Anglija nenukentėtų, kad Anglija gautų tiek, kiek davė. O Vokietija kol kas kitaip pasiima tos pinigus. Bet čia yra tik dar pusė mano kalbos apie pinigus, apie tą vieną, už vieną tris. O mes pridėkim prie to milijardo, kurį sumokam į Briuselio kasą, pridėkim pakilusias energi elektros energijos kainas, o jos pakilo kaip tiesioginė išdava buvimo Europos Sąjungoje. Nes stodami mes įsipareigojom uždaryti atominį Ignalinos elektrinį. Ir tai jau gaunasi milijardai per metus. Aš ten bandžiau skaičiuot, na tai aš primečiau, kad ten kažkur matyt kokie 2-3, gal ir daugiau milijardų į metus. Vien tik šitai kainuoja. Bet dar yragi kiti dalykai. Mes praradom muitus. Šiandieną muitai jau atitenka Briuseliui. Mes beje praradom muitus ir kaip ekonomikos valdymo instrumentą. Bet mes ir pinigais atiduodam. Mes atiduodam dalį mokesčių tenai. E, mes, sakykime, praradom dalį žemdirbių, nes jiems sumoka už tai, kad jie nedirbtų žemės. Tai yra savotiškas nuvarimas nuo žemės. Ir kitko yra žinoma istorija, Anglijoje 17 šimtmečio buvo garsi tokia vajus nuvarimo nuo žemės, kada prasidėjo audimas, reikėjo Vilnus, reikėjo daug kovių, reikėjo daug plotų toms avims ganyti. Tai buvo nuvaromi valstiečiai nuo savo žemės ir ten yra e, tos avys ganomas. Tai kažkas panašaus dabar vyksta Lietuvoje su to nuvarimo nuo žemės, kada žmogus gauna pinigus tam, kad nedirbtų. Bet mes prarandam įgūdžius. Mūsų žmonių sluoksnis žemdirbių praranda įgūdžius. Ir tas sluoksnis traukiasi o paskui bus labai sunku jį atstatyti. Tas pats atsitiko su laivais, žvėjų. Sumokėjai už tai, kad tu supjaustai laivą. Ir tam konkrečiam žvėjui, kuris tą laivą turėjo, jam gal sumoka netrimtus pinigus, bet prie to laivo buvo pritvirtinta kvota žvejybinė jūrai. Ir prarasdami tą laivą mes prarandam ir žvejybinę kvotą. Ir vėl prarandam žvėjų sluoksnį, O visuomenė yra to stipresnė, kuo, kuo daugiau yra specialybių, kuo daugiau nišų. Savo metu aš esu programoje rašęs įvairialypę visuomenę. Jis turi būti kuo įvairesnė. Tuo jinai yra stipresnė, atsparesnė. O štai žvėjų sluoksnis mūsų traukėsi, žemdirbių traukėsi. Ir visą taigi reikia pridėti prie sąnaudų mūsų. Na ir galų galę pridėkim patį svarbiausią dalyką. Emigrantai, išeiviai. Tai mūsų žmonės čia iš, išauginti, čia išmokinti, pačioj savo energijos viršūniai. Jie išvažiuoja ir tą energiją atiduoda ten, nu visą tai taigi irgi yra kaštai. Ir čia yra net nebe, nebepaskaičiuojami kaštai, kurios mes sumokam už šitą buvimą Europos Sąjungoje. Tai kai jūs visą šitą sudėsit, tar jums Užteks sąžinės pasakyti, kad mes gaunam iš ES ką nors. O tai, kad jūs važinėdami matot Lietuvoje tos tokius skydus, mažiausią darbelį padarė už Europos pinigus, taip pat verčia pastatyti skydą ir parašyti, kad čia yra už Europos pinigus padaryta. Ir visa Lietuva yra nuklota tais skydais. Bet kaip sakiau, sudėkit viską, ką mes sumokam, Ir dar įdomus atvejas yra su žemės ūkiu, jie atskirai reikėtų aptarti. Mūsų žemdirbiai prieš dešimtį metų gavo visiškai nelygias sąlygas ir mes tikėjomės, kad su laiku tos sąlygos kažkaip susivienodins. Dabar jau aišku, kad jos nesusivienodins ir ta diskriminacija mūsų žemdirbių atžvilgių išlieka ir išliks ateityje – Ir e, tie visi, kurie šiandien šneka, kad vis tiekgi žemdirbiai gauna, žiūrėkit, kaip jie patenkinti ir panašiai. Numylėjai mano. Tai neužmirškit, kad iki stojant į Europos Sąjungą, Lietuvos valstybės biudžete buvo atskira eilutė žemdirbių rėmimui. Kitaip sakant, Lietuvos valstybė rėmė savo žemdirbius lygiai taip pat. Tik kur yra skirtumas? Kada tu pats duodi pinigus, tai tu pats ir nusprendi savo valstybei, ką remt, kaip remt, kiek remt, tu esi laisvas, tu esi šeimininkas šitoj srity. O kada šiandieną tu gauni pinigus iš ten, tie pinigai vėl yra apipainiojantį sąlygomis. Ir didelė, didelė dalis to remimo nueina tam, kad tu prisitaikytum prie jų reikalavimų. Didelė dalis pinigų nueina jų reikalavimams įgyvendinti. Iki tokių, pavyzdžiui, smulkmenų šiandieną tu negali parduoti keulės pats išauginės turgui, pavyzdžiui. Keulė turi būti šerta sertifikuotais pašarais, kad tu ją galėtum parduoti. O, o mūsų žmonės šimtmečiai susiaugindavo vieną kitą ten keulaitę ir parduodavo turgui ir prisidėdavo prie savo kuklaus atlyginimų. Šiandieną mes tos galimybės nebeturime. Tai vat visą tą jūs paskaičiuokit, o nežiūrėkit vienai tokius pinigus rautus. Nu ir galų gale, nu aš nežinau, žmonės, nu negi jūs tokie naivus ir įsivaizduojat, kad kas nors, kam nors, veltui, ką nors duoda ir dar visą laiką. Ir aš žiūriu kartais į žmonės baigusius po tris aukštuosius, ne, mokančius sukurpti įvairiausias tokias, suprantat, net, pavyzdžiui, kuriejai, dramas rašo, piesės, kuriuose veikia visokie ten sukti žmonės, visur yra motyvai. Nu, atrodo, žmogus nu, nu, mato, kad yra va, gyvenimas toks, ar ne? Nu, čia jis nemato. Nu, čia jam atrodo, kad, kad mums duoda, už mūsų gražias akis, už tai, kad mes čia gyvenam. O, dievai, dievai. <laughs> Taigi štai, bet aš nepaminėjau svarbiausią dalyką. Praėjus šitam dešimtmečiui mes neturim ne tik emisijos teisės, mūsų konstitucijoje banko, banko emisijos teisė šimta, mes iš principo nebeturim savo įstatymų viršenybės. O dabar aš priminsiu tarybiniams lietuviams, nes naujieji lietuviai šito nežinom, Pereinamieji buvo per jauni neatsimins, o štai tarybiniai lietuviai turi atsiminti, kad 89 metais LTSR aukščiausioji taryba, pirmininkaujamo Brazausko, man atrodo, tada, ar Šepečio, dabar jau nepamenu gerai, lapkričio mėnesį, o gal tai buvo net 88 nesmė galų gale, bet tai buvo iki kovo 11 dar LTSR aukščiausia taryba, priima nutarimą, kad Lietuvos įstatymai yra viršesni už Tarybų sąjungos įstatymą. Ir tai buvo mums didžiulė šventė, mes sutikom tos deputatus aplodismentais, buvo, buvo iškilmės Vilniui ir ne tik. Mūsų įstatymai pasidarė viršesni už Maskvos. O šiandieną mūsų įstatymai nėra viršesni už Briuselio. Ir aš manau, kad kada vėl jie pasidarys viršesni, vėl, vėl reikės, reikės tokios, tokio Seimo, tokios politinės valios, kai buvo 88 metais, nes kitaip nebūna gyvenime. Aš čia paskui pabaigoje grįšiu, čia Ramūnė parašė komentarą, tokį labai liūdną, Ne, paskui aš, jeigu pamiršiu, priminkit man, aš susijęsiu va šitos du dalykus. Taigi štai, kažkodėl tada buvo džiaugsmas, kad, kad įstatymai pasidarė viršesni už Maskvos mūsų. O dabar mes net nepastebėjom, kaip atidavėm atgal šitą teisę. O atidavėm vėl dėl tų pačių priežasčių. Vienas dalykas, mes vis dar esam įsimylėję tą savo susikurti Europos Sąjungą, o jinai per šitą dešimtmetį dar labiau nutolo nuo mūsų to idealo. Jinai ir tada netitiko mūsų įsivaizdavimus, bet per šitą dešimtmetį jinai dar toliau nuvažiavo, aš to išnekėsiu kur. Bet didelė dalis vis dar tebe gyvena šitam savo susikurtam pasaulyje. Ta meilė tokia irgi neišnyko. Nu ir plus atsirado dar kitas dalykas. Šiandieną nemaža dalis politinio elito jau gyvena iš šito buvimo Europos Sąjungoje. Juk yra galybė komisijų, komisijėlių, visokių čia darinių ir Briuselį, ir Vilniui. Ten dirba žmonės, kurie jau gauna pinigus, tarnaudami va šitam dariniu. Nežinia, kuo ten jie užsiminėja, ten yra įvairiausiais pavadinimais visokių tokių darinių, lygių ten galimybių, ten demokratų, nu, ko aš ten susiduriu, visokiausių variantų ir jau jie dabar, taip sakant, turi jau finansinį interesą. O galų gale ir propagandinė mašina per šitos dešimt metų dar labiau įsisuko, jinai dar daugiau čia grantų išdalino. Kad ir tų kalbančių reikiamą kryptim šiandieną dar daugiau yra už pinigus. Ir dar sunkiau atskirti, kuris kalba iš savo supratimo, o kuris kalba iš savo kišenės. Taigi dešimt metų tik padidino galimybės panaudot va šitos visus mechanizmus. Ir dėl to ir vėl nėra per didelės kainos. Mums vis dar nėra per didelės kainos už buvimą tam darinį, kuris, kaip sakiau, šiandieną skendi bėdose ir tos bėdos tik auga, o mes ir toliau atiduodam savo paskutinius suvereniteto likučius, viso šito nematom. Ir nors dešimt metų pagilino ES problemas, mūsų entuziastams tai nepadarė jokio įspūdžio. Jokio įspūdžio nepadarė. Bet, o dabar einam į trečią dalį, mūsų žmonėms gal tas nedaro didelio įspūdžio, bet daro didelį įspūdį pačiai ES šitai, pačios ES gyventojams. Ir šiandieną apklausos sako ką? Kad beveik visose ES valstybėse euroskeptikų procentas ne tik išaugo, ne tik jisai turi kylančią dinamiką, bet jau kaip kuriuose šalyse yra virš 50 procentų nusiteikusių skeptiškai šito darinio atžvilgiu. Ir kas įdomu, kad daugiausia tų skeptikų yra tose senose valstybėse ir mažiausia tose va, naujose. Iškia, mes vis dar skendim savo tam meilės jausme, Ir nors jau patys vakariečiais mums rodo, žiūrėkit, ką jūs myli, žiūrėkit, mes vis dar nematom, kaip ta mergaitė. Mums reikia dar gauti per ausį ir, ir nežinau kiek kartų, kad pamatytume. O štai vakariečiai patys jau mato, mato ir kaip sakiau, procentas euroskeptikų auga ir dėl to Europos parlamento rinkimai gali duoti visiškai netikėtus rezultatus. Bet dabar pažiūrėkim, kuo nepatenkinti yra tie ES gyventojai, ypatingai to, tos vakarinius Europos dalies. Anglija, Prancūzija, Vokietija, aš jau nekalbu apie Graikiją, Ispaniją ir panašiai. Pirmiausia, jie nepatenkinti tuo, kad per pastarosius dešimtį metų krito gyvenimo lygis. Jie, aišku, nelabai gilinasi, kodėl, Mano supratimu, jis ir negalėjo nekristi, nes jie gyveno ne pagal savo galimybės, tai jis turėjo kristi ir jis krist toliau, bet tie žmonės, kaip ir čia pas mus, taip ir ten, nelabai gilinasi. Jie sako, padaryk man taip pat gerai šiandien, kai buvo vakar ir man nesvarbu, kaip tu tą padarysi. O kad gamyba iškelta, kad darbų vietų nėra, kad skolos milžiniškos, kad e, jų gyvenimo lygis buvo palaikomas didžia dalim dėka tų skolų. Nu, šito jie nelabai akcentuoja tiek pas mus, tiek ten. Aš kalbu apie tos paprastus žmonės. Aišku, šiandieną politinis elitas jau vakarų Europoje jau yra visai kitoks. Jau jie šiandieną, pavyzdžiui, Vokietijoje jūs galit išgirsti konferenciją skirtas Vokietijos suvereniteto klausimų. Jie kelia lygiai tos pačius klausimus, apie kuriuos mes čia šnekam. Kaip tai sako, Vokietija nebeturi galimybės reguliuoti imigrantų srautų, Nebeturim va tos įstatymų viršinybės, juk ne tik Lietuva neturi. Ir Berlynas neturi, ir prancūzai neturi. Visi neturi įstatymų viršinybės prieš Briuselį. Tik tiek čia paminėkim vieną dalyką. Dažnai mūsų euro entuziastai sako, kaip, taigi mes ten galim ginčyti, svarstyti, galim įtakoti, reikia kovoti už savo teises. Va, nu, tai skamba gražiai, bet yra nugi grina demagogija. Nugi grina demagogija. Europos Sąjunga yra savotiška uždara akcinė bendrovė, kurioje turi akcijų kiekį pagal gyventojų skaičių. O kaip kurios valstybės, pavyzdžiui, kaip Luksemburgas, jo įtaka yra neproporcingai didelė dėl specifinių sąlygų to Luksemburgo. Susikloščiusių šimtmečiais, ten atskira istorija būtų. Prant. Bet iš principo tai pagal gyventojų skaičių, taip? Nu tai dabar įsivaizduokit, jeigu jūs turit uždaroje akciniai bendrovė 3 procentus akcijų, nu tai jūs akcininkų susirinkime galėsit išsakyti savo nuomonę, galėsit išsakyti savo pageidavimus, jums padėkos, jūs pagirs, galbūt, <laughs> jeigu geranoriški bus kontrolinio paketo savininkai, bet nuspręs tai taip, kaip nori tie, kurie turi kontrolinį paketą. Taip galima pasakyti, kad tie mažytent susidėję galėtų, bet tai yra antiek sudėtinga. Antiek yra sudėtinga suderinti tų mažų akcininkų interesus, kad jie galėtų sukovoti su tais didesniais. Bet yra dar kitas dalykas. Jeigu Vokietija ir Prancūzija susitarė, taip kiti iš vis jokių šansų neturi. Nes jų akcijų paketas pasidaro iš vis neįveikiamas, jau suprantate. Taip kad visos kalbos apie tai, kad jūs ten galit ginti savo interesus, nu taip, galit ginti. Ginti galit, bet apginti negalit. Nes vyksta balsavimas ir kaip kiekvienoj akciniai bendrovėje nulėmė tie, kurie turi daugumą akcijų. O <laughs> Vokietija ir Prancūzija turi daugumą. Taigi štai ir beje, va, tai yra vienas iš nepasitenkinimo šaltinių ES valstybės yra Vokietijos dominavimas. Ir, pavyzdžiui, Graikijoje tai Merkel plakatos yra piešiama vat, su tais Hitlerio usiukais pastoviai Ir čia tarp kitko turbūt nedaug ką žinot, bet graikai buvo vieni iš nedaugelių, kurie išsivadavo iš vokiečių beveik be rusų kariuomenės pagalbos. Bet paskui, pasibaigus jau karui, jau po to, kai Berlynas krito, nepatiko anglams tai, ką ten graikai nori daryti su savo visuomenė ir kokiu keliu nori eiti jau po karo, po karo, anglų ekspedicinis dalinys išsilaipino Graikijoje ir išaudė tų graikų ten. Oi, kiek išaudė, kada nors mes atskirai apie tai pašnekėsim. Taip kad graikai nenustepkit, kodėl graikai turi tokį skeptišką požiūrį apskritai į tą vakarų Europą. Tai vienas dalykas jų santykiai su vokiečiais, nes jie kariavo, jie gynėsi, Ir čia vat, yra įdomus dalykas. Jeigu nei Danai, Danai iš vis nekariavo, prancūzai pasidavė per dvi savaitės tiems vokiečiams, Hitleriui. Ir paskui gražiai siurbčiojo Paryžiui kavutė kartu su Hitlerio karininkais. Tai graikai kariavo. Graikai kariavo, ten buvo partizaninis judėjimas labai didelis. Ir paskui To, ko nepadarė vokiečiai, pabaigė anglai. Taigi štai, graikams ypatingai nepatinka vokiečių dominavimas, bet vokiečių dominavimas nepatinka ir kitoms šalims. Ir čia reikia, tarp kitko, pasakyti, per šitą dešimtmetį Vokietija sugebėjo nuspėti, kur procesai vyksta. Jis ruošiasi kriziai ekonominiai rimčiau negu kitos valstybės. Jinai mažino atlyginimus visos pastaruosius dešimtį metų. Ir kada profsąjungos, sakykime, streikuodavo, kur nors ten, kokį nors Audi gamykloje, tie, kurie nestebi, tai jūs to net nepastebit, o aš stebiu labai atidžiai ir galėčiau tiesiog surasti kur nors ten YouTube turi būtinti visos. Per Euronews tai buvo rodoma. Sakykime, Audi darbininkų profsąjunga nesutinka susimažinti atlyginimus. Streikas. Čia ne dabar, čia buvo prieš keletą metų, vokiečiai ruošiasi va šitai krizį. Jiems yra pasakoma, tada mes iškeliam gamybą kur nors į Čekiją, į Lenkiją. Arba, arba. Ir jie pasispardydavo ir sutiko. Ir dėl to Vokietijoje algos neaugo, arba silpnai augo per šitą dešimtmetį, bet jie pasitiko geriau pasiruošę va, tą krizę, kada jau skolintis daugiau nebegalime. Ir kitas dalykas, jie per šitą dešimtmetį padidino savo eksportą prekių į Europos šalis ir suprantama, to šalis sumažino savo eksportą į Vokietiją ir į kitas šalis. Kitaip sakant, eksporto nišą vokiečiai labai padidino savo kitų šalių atžvilgių. Ir šitą mato žmonės, mato. O kaip sakiau, priešingai nuo mūsų tų naivių tarybinių žmonių, kurie nieko nesuprato apie rinką, kuriems atrodė, kad svarbu pagaminti, jau nupirkti visada bus, kam Europos Sąjungos seniai gyventojai supranta, kad pagaminti nėra problemų, išauginti ten ir pomidorą kokį, parduoti reikia. Tarp kitko, Kažkada ta, tas pats Europos e, Euronews e, rodydavo reportažus, ir dabar dar kartais rodo. Pavyzdžiui, prancūzų fermeriai stabdo ispanų fermerius ir verčia jų pomidorus. Nes prancūzų fermerio pomidorai šiek tiek brangesni dėl to, kad Ispanijoje šilčiau. Vat netoks niuansėlis klimatinis jau daro poveikį prancūzų ūkininkui. Jis negali parduoti savo pomidoro, nes ispanas pigiau jos pardavinėja. Dėl ta kova už rinkas yra pats nuožmiausias dalykas. Ir štai, kaip sakiau, tos ES gyventojai, vienas dalykas, nepatenkinti to gyvenimo lygių kritimu, iš kur atsiranda tas euroskepsis. E, kaip kas tas sieja su Vokietijos perdėtų dominavimu, o ir apskritai nepatinka žmonėms. Ir dažnai sakoma, kad šitas ES yra tai ketvirtas reikas, ko Hitleris nepadarė jėga Dabar viskas yra padaryta ekonominėmis priemonėmis. Bet yra ir kitos problemos, dar įdomesnės. Tarp kitko, dėl to euroskepticizmo. Įdomus dalykas, pavyzdžiui, rytų Vokietijoje apklausos sako, kad rytų vokiečiai netgi norėtų grįžti atgal. Ten apie 50 procentų rytų vokiečių pasisako už tai, kad, kad toj rytų Vokietijoje buvo geriau. Tai netgi į to prieina. Aš to, ką aš to noriu pasakyti? Aš to noriu pasakyti pirmiausia mūsų euroentuziastams, kad jūs atidarykite ausį savo, akis atverkit. Juk nu, pažiūrėkit, kas darosi realiai ir Europos Sąjungoje, ir apskritai pasaulyje. Nu jau laikas subręsti, jau laikas pirmai meiliai baigtis, suprantat, ir blaiviau pažiūrėti savo tą meilės objektą. Bet dabar eikim prie svarbesnių dar dalykų, kas e, tą euroskepticizmą didina. Aš matau labai daug komentarų eina, bet jeigu aš juos skaitysiu, tai aš tada, aš atsiprašau visų. Tiesa, dėl komentaro vieną repliką pasakysiu. Tie, kurie rašo, vat ne čia, nes jie didžioji dalis dingsta, bet kurie rašo, rašykite į mano puslapį, Rolandas Paulauskas LT, arba į Facebookus. Tai aš į visus komentarus anksčiau ar vėliau atsiliepsiu. Ir dėl, jeigu aš neatsiliepiu šiandien, tai nereiškia, kad aš jų nepastebėjau. Tiesiog Aš pagal temą, bus kita tema ir aš atsiliepsiu jūsų komentarus. Visi komentarai, kurie kuo nors yra įdomus, aktualūs, jie visi bus pastebėti. Taip kad labai kviečiu komentuoti, diskutuoti, ginčytis. Taigi štai, kas dar nepatinka Europos žmonėms šitam dariniai? Vertybės. Europos Sąjunga keičia vyrų moterų santykių įprastus, krikščioniškus, nesvarbu, ar tu krikščionis ar ne, bet krikščionybė rėmė tuos įprastus santykius ir jie buvo natūralūs ir, ir ateistam priimtini. Staiga, vat, pastaruosius e, keletą metų ir vis su didesniu įniršiu, tie santykiai yra keičiami, jie yra na, kreipiami tokia visiškai kažkokia marazmatiška kryptimi. Ir štai kaip nu kaip viršūnė, va čia užpernai turbūt, kai buvo priimti pernai Prancūzijai legalizuoti e, e, vienalyčių asmenų santokos, tai ta pirmoji santoka buvo tiesiogiai transliuojama per Euronews už 3 valandas. Tiesioginė transliacija. Tai supraskit, kokios yra dedamos pastangos įkalti į galvą žmonėm, kad tai yra gerai. Euronews tiesiogiai netransliuoja šitiek ilgai, nu, net, ne, aš net neatsimenu, ką jie būtų transliavę tiek ilgai. O čia buvo transliuojama nuo, nuo tolimiausių įžangų, iki ceremonijos, paskui po, aš visą tą stebėjau. Ir čia pat Prancūzijoje, Paryžiuje išeina milijonas žmonių į gatves, jiem nepatinka šitie procesai. Bet šita demokratinė Europa, Prancūzija, demokratinė kabutėse, jinai nekreipia jokio dėmesio į šitą. Jokio dėmesio. Ir toliau eina šita vertybių kaita. Ir toliau eina. Tie, kurie yra tikintis, na, jūs turbūt žinot, kiek jau buvo skandalų, kada kažkas ten pasisakė, kad jis krikščionis, jam neleido dirbti kažkokioj komisijoje, Jeigu tu išeisi su kryžiuku ten e, kažkur, skaičiau, stuardėsiam nebeleidžia kryžiukų nešiot, Briuselį va čia kuriais metais nebegalėjo eglutės kalėdinės pastatyti, nes jau Briuselio savivaldybė yra musulmonų ir nutarė jau, taip sakant, nekiršinti, nepykinti jų. Kitaip sakant, nu, tas gyvenimas, kurį kūrė savo šimtmečiais tos Europos senosios tautos, jis tiesiog per kelis dešimtmečius byra kaip, na, kaip, kaip smėlis, va toks eina tarp pirštų, jis, nu, jų viskas kažkur prapuola. Ir čia vienas iš svarbiausių, a, tiesa, prie vertybių kaitos dar, tai ne tik vyrų ir moterų santykius keičia į kažkokį marazmą, bet ir tėvų vaikų santykius taip pat. Juvenalinė justicija siaučia Pas mus tai čia dar yra tik pradžia. O, pavyzdžiui, Prancūzijoje ten jau yra keletą metų, ten yra skaičiuojama šimtai tūkstančių atimtų vaikų. Ten yra baisų skaičiai, suprant? Baisų skaičiai. Ir visą tai žmonės mato, visą tai dedasi į krūvą. Na ir dar svarbu dalyką paminėkime imigraciją. Vat Van Rompėjus savo toj kalboj, šalia to, kad pasakė, kad nereikia tautos savokos tokios, kaip buvo ir tėvinės, jis pasakė, kad imigracija iš kitų kontinentų turi būti tesiama. O ką tai reiškia tesiama imigracija? Tai reiškia ir tolesnis griovimas tų visuomenių, vėlgi, kurios šimtmečiais savo gyvenimą kūrė. Ir kur aš e, visada sakau, svarbiausia bėda šitos imigracijos. Jie nepajėgs išlaikyti to lygio civilizacijos, kuris buvo pasiektas tų visuomenių. Na, nu, aš turbūt matot visi, kad tai yra žmonės, kurie nu, nepajėgs jie to palaikyti. Tai jie leis žemyn tą bendrą lygį. Ir va štai visą tai matydami žmonės ir tampa vis labiau euroskeptikais. Iš čia atsiranda jau ir išstojimo, kalbas apie išstojimą, bet Anglija, Vengrija, Italija va dabar šnekas, Austrija šnekas, visur praktiškai šiandien yra žmonių, kurie jau kelia tuos klausimus. O kaip kur net ir referendumą jau numatyti. Bet tai yra dėsningi procesai. Nes iškyla klausimas, va aš kaip sakiau, šalia va tų visų bėdų, kurias aš išvardinau, dar yra tas centralizavimas, kuris naikina valstybės, naikina jų iš viso valstybingumą kaip tokį. Ir tos tautos, kurios turi dar pakankamai savisaugos jausmą išlaikiusios, jos priešinsis. Jos priešinsis ir, ir tas procesas jau prasidėjo. Ir jis tik stiprės, mano manim. Bet yra dar vienas dalykas, kuris ypatingai pastarosiomis pastaraisiais mėnesiais išriškėjo, nors šiaip jis aišku buvo visada. Tai yra ir kas iš esmės sąlygoja nemažą ES bėdų. Tai yra perdėtas jungtinių valstijų dominavimas Europos Sąjungoje. Žmonės kažkaip to irgi nemato, aš nežinau, ar nenori matyti, ar nesugeba matyti, bet Europos Sąjunga, jau įmant geopolitinę erdvę, pasaulinę erdvę, yra toks kaip jaunesnysis jungtinių valstijų partneris dažniausiai vykdantis jos valią. Ir beje šitos vertybės, va, juvenalinė justicija, tėvų šito vyrų moterų santykių kitimas. Tai čia yra ne tiek Europos išmislas, kiek atėjęs iš jungtinių valstybių ir primestas Europos Sąjungos. O dabar gali iškilti klausimas, o kaip jie sugebėjo primest? Tai neužmirškit, kad Europai daugelėje valstybių stovi jungtinių valstybių karinės bazės. Jos kaip atėjo po antro pasaulinio karo, taip ir yra. Vokietijoje, Anglijoje, Italijoje, ten Belgijoje, ten dar kur, kur tik jūs norite. Tai vienas dalykas, iškiek. Nu, praktiškai, jeigu tai būtų Rusijos kariuomenė, mes sakytume, kad jos yra okupacijai. Bet kadangi Amerikos kariuomenė mums atrodo, taip sakant, jų bombos yra demokratinės, tai mes to nepastebime, iškiek. Tiesiog, nu, stovi ir stovi, bet stovi. Bet yra dar Nemažiau svarbus dalykas, kaip kariuomenė, žiniasklaidos priemonės, kurios ir lemia, kaip žmogus mato pasaulį, žiniasklaidos priemonės didžia dalim yra kontroliuojamas taip pat. Visuomenės grupių, kurios vienai par kitaip yra susijusios su, su jungtinėmis valstybėmis. Aš jau nekalbu apie tokį niuansą, kur sakau, sunku tuo net patikėti, bet tas vokiečių žvalgybos viršininkas – kuris parašė atsiminimų knygą ir joje sako, kad yra toks kanclerio aktas, kurį turi pasirašyti kiekvienas Vokietijos kancleris, turi nuvykti Vašingtoną ir patvirtinti savo parašų, kad jis ir toliau tęsia tą tradiciją. Nu, nežinau, aš čia e, pateikiu tą, tą žinę, man net sunku patikėti, kad taip yra, bet tai rašo buvęs Vokietijos saugumo viršininkas, išėjęs į pensiją savo atsiminimų knygą. Tai jeigu, net, jeigu tokie dalykai iš tikrųjų yra, tai tada iš viso ta įtaka yra nu, žymiai didesnio masto, negu mes galime įsivaizduoti. Nu, aš jau nekalbu pastaraisiais čia mėnesiais išiškės dalykas, kad amerikonai klauso <laughs> visą politinį elitą Europos. Vienu žodžiu, mechanizmų yra daug. Šantažas, finansai, kariuomenė, žiniasklaida, kandidatų atrinkimas, nu ir galų galę prisiminkim Dominikos Troskano istoriją. Žmogus, kuris būtų buvęs Prancūzijos prezidentu, Tarptautinio valiutos fondo prezidentu, jis jau buvo viskas, realus, realus prezidentas Prancūzijos. Bet kažko neįtiko kažkam. Ir jungtinėse valstijose be skrupulo yra sulaikomas, Jam yra inkriminuojama ten ta istorija su ta juodavodė moterim. Viskas, visa jo karjera sužlugdoma. Paskui po mėnesio sako, nu žinot, mes biški neatidžiai paklausim čia tos įrašus, gal čia taip nebuvo, ta, ta byla taip kažkaip ir subyra, bet reikalas padarytas. Ir Dominikas Troskana, Prancūzijos būsimą prezidentą, jungtinėse valstijose išeliminavo į žaidimą. Štai jums toks konkretus pavyzdys. Na, nu, galų galia prisiminkim ir popiežiaus šitą vokiečio popiežiaus. Užmiršau, kaip jis ten vadinasi. Ja, ja. Pažiūrėkit, tai jūs galvojat, kad jo nuėmimo istorija yra tokia paprasta, kad jis čia savo noro atsistatydino? Aš, net, ne, aš nežinau tiksliai, kas ten atsitiko, bet popiežiai tam ir ateina iš šitas, čiagi ne pareigos, čia yra tarnystė Ir jau tu patekęs į šitą vietą, turi tarnauti tą idėjai tol, kol yra nors mažiausias gyvybės siūlas tave siejantis už to pasaulio. Tu turi kentėti, jeigu tau jau likimas lėmė, kaip tas Lenkas, Jonas Paulius. Jis, jis tai norėjo pasitraukti, bet jam taip ir sakydavo. Tas pats Ratzingeris beje jam ir sakė, tu turi kentėti, kaip Kristus kentėjo. O staiga jam pačiam jau kentėti nebereikia. Ir aš labai sunkiai galėčiau patikėti, kad jis atsistatydino savo norų, o štai kodėl mes čia nesigilinsim, bet tik pats faktas. Kitaip sakant, Jungtinės valstijos daro didžiulę įtaką Europos Sąjungai ir žiūrėkit, vat paimkim keletą, keletą pastarųjų įvykių, kur buvo paveikti Europos interesai – vardan jungtinių valstybių interesų. Vat jungtinės valstybės žaidžia geopolitinius žaidimus Afrikoje, Arabų pasaulyje, dabar Ukrainoje. Nu ir, sakykime, prisiminkim tokią Libiją. O Libija tiesiogiai tiekė dujas Italijai. Bet italai iš pradžių spardėsi, nenorėjo dalyvauti bombardavime, bet paskui jos palaužė. Beje, Berluskonis nukentėjo greičiausiai dėl to. Iranas. Buvo paskelbtas irgi jungtinės valstijos žaidžia savo žaidimus, jiems ten su Iranu yra savi reikalai ir jiem reikėjo embargo Iranui. Bet Iranas tiekia dujas ir naftą Europos Sąjungą. Graikijai, pavyzdžiui, o Graikijai ypatingai gerom sąlygom tiekdavo. Bet Europos Sąjunga turėjo nusileisti ir buvo paskelbtas tas embargo. Europos Sąjunga turėjo problemų. Nu, Iranas susirado savo kelius ten, Europos Sąjunga nieko iš to neišlošė. Bet ir dabar vat, pastarėjai įvykiai, vėl tas pats, vėl sankcijos čia Ukrainos kontekste. Ir e, jeigu tos sankcijos bus įgyvendintos, tai nukentės Europos Sąjunga. Ir dėl to daugelis Europos Sąjungos institucijų tiek valstybiniam lygiai, o ypatingai verslininkui, ir priešinasi šitiems dalykams. Užtad mes girdite tokias prieštaringas nuomonės, jungtinės valstijos daro spaudimą, bet Europos Sąjunga jau, nu, taip sakant, jos varo į kampą vis labiau ir labiau, o, o pas jos, kaip minėjau, yra masė problemų ir taip ekonominių. Skolos, užsienio prekybos deficitas, gyvenimo lygio kritimas, bedarbystė jiems siūlo dar, dar prisimti problemėlį. Ir nelabai aišku, kuo baigsis. Europos Sąjungoje kyla protesto banga vat, prieš visą šitą. Internetas yra kūpinas šiandieną pavyzdžių. Jūs girdit, va čia, jūs turbūt matote, tai Belgijos parlamentaras ten išrėžė kalbą, negirdėta, nematyta, tai ten kažkoks Austras, suprantat, tai dabar čia Suomis, va, irgi. Nu, tų balsų vis daugiau ir daugiau. Ir dėl to, kai mes kelsim klausimą, ar švesim ir minėsim dvidešimtmetį Lietuvos buvimo Europos Sąjungoje. Tai va turėdamas omeny visą tai, kas čia buvo pasakyta, o čia jūs kažkokį ir klausimą turėjote į tą kontekstą, kur aš sakiau, priminkit. Susikūrė, Jonas Išainė, susikūrė eurofederalistų blokas. Vietos... A, supratau, taip, taip, taip. Taip. Tai vat visų šitų problemų akivaizdui žmonės dabar pradeda skirstytis į tokias dvi grupės. Ir Lietuvoje va čia yra atspindys ta federalistų grupuotė, tai jie ir jungiasi. Ir žiūrėkit, tai, kad jie jungiasi pačių prieš, atseit priešingų partijų nariai, tai tik dar sėki parodo, kad tos partijos neturi jokios skirtingos ideologijos, jos visos yra vienodos iš esmės. Ir dėl to yra problemas, už ką balsuoti prezidento rinkimuose, nes tai praktiškai vienas į tas pats kandidatas su tokiais nedideliais niuansais. Ir ne veltui, va tie federalistai naujai susikūrė, bandys gelbėti šitą projektą, nes jiem per didelės kainos nėra ir niekada matyt nebus. Dalis jų, tų federalistų, neįsivaizduoja savo gyvenimo be ES, nes jie šiandieną yra finansiškai iš ten motivuojami. Dar kitas dalykas, jų visas gyvenimas buvo skirtas propagandai šitos idėjos ir jie jaustusi, taip sakant, veltui pragyvenę gyvenimą ir dar sažini, sažiningesni nuleistų akis iš gėdos po to, prantat, tai jie kovos dabar iki pabaigos, kad šitas jų kūdikis gyvotų. Ir tų federalistų bus šiandieną ir Lietuvoje, ir kur tik jūs nori dar, o kitoj pusėje kils euroskeptikų banga. Kurios vadins, jo, kurios vadins jo, matyt, galbūt ir šitaip. Bet tai čia tas gal turės e, įtakos Lietuvoje, bet kur nors Ispanijoje šitas nelabai veiks arba Italijoje. Taip, kad ES ateitis vat ir bus. Vienoje pusėje tie federalistai, o kitoje pusėje kylančiai euroskeptikų banga. Jeigu mano prognozės, aš taip pat savo galvoju, kas turėtų nugalėti? Mano manimu, kad nugalės euroskeptikai. Nes tas darinys tai yra tam tikra utopija. O utopijos, nu, jos iš, jau pat žodis sako, utopija tai yra toks laikinas darinys, žmonės stengiasi, stengiasi ir tos utopijos, kaip viena utopija komisarų 17 metais sukurta, sužlugo. 70 metų pratempė, sužlugo. Ir, ir kita utopija. Ir tokių utopijų buvo ir daugiau. Vienos liko tik tai knygose, Tomo Moro, ten Kampanelo, Saulės miestai visokie. Kitos buvo bandomos įgyvendinti, ar tai Hitlerio, Reikas tūkstantmetis, taigi irgi buvo Europos Sąjungos kūrimas. Napoleonas kažką panašaus bandė, Šventosios Romos imperijos, e, ten vokiečių, kaip ten tas vadinasi, vokiečių e, kažkoks ten, ne, tai Reikas čia Hitlerio laikais, bet dar buvo Šventoji Romos imperija, bet vokiečių nacijos ten kažkokia, aš nepaminu, kaip jinai. Vienu žodžiu, tai ne pirmą, ir ne antrą, ir ne trečią kartą yra bandoma daryti. Bet tiesiog informacijai greitėjant, laikas yra greitesnis dabar, tai ir tos utopijos trumpiau gyvena. Tai gal ne vien vadas siekimybė skelbim atsiskyrybą? Ne, nieko mes neskelbim. <laughs> Mes palauksim, nes mes čia dabar, taip sakant, nereikia bėgti prie traukinį. <laughs> Aš tiesiog, va štai, dešimtmečio proga pasakiau, nuo ko mes pradėjom, ką mes turim dešimčiai metų praėjus ir kokias perspektyvas maždaug numatomas. O perspektyvos tokios, kad problemos auga, Ir svarbiausia tai yra va ta skolų našta, o skolų našta susiformavo dėl to, kad gyveno ne pagal galimybės, ne dėl to, kad jie buvo kažkokie ten blogi žmonės. Ne, tiesiog jie gyveno ne pagal galimybės. O gyventi ne pagal galimybės ilgai neišeina niekams. Tai vadinasi, pradėjus gyventi pagal galimybės, socialinė įtampa auks, Ir tada tas darinys turės dar daugiau išcentrinių visokių jėgų ir turėtų susprogdinti šitą darinį. Tuo labiau, kad jau ir dabar eina šnekos, vat nesenai skaičiau kažkokio vokiečio politiko pasvarstymus, kad reikėtų įkurti jau dviejų greičių Europą, kad reikėtų įkurti eurozonos atskiras vienoje liktų euras, o kitur būtų grįžta prie markės ar dar prie ko nors. Vienu žodžiu, svarsto visi, nes visi mato, kad tas darinys yra negyvybingas. Negyvybingas. O tas tam tikras sluoksnis elito, kuris gyvena iš šitos idėjos, tiek prisirišęs jausmai prie pračios idėjos kaip, kaip utopijos, o ir pinigais motivuotas, be abejo jie stengsis jį išlaikyti ir dėl to mes artimiausiais metais matysim va šitą, šitų dviejų susidūrimą jėgų. Federalistų vienoj pusėje ir euroskeptikų kitoj. O virš viso to dar yra jungtinės valstijos, kuriuom chaosas Europos Sąjungoje irgi bus į naudą. Čia žmonės Aš suprantu, kad daugelis iš, iš tokių žmonių, nežinau kaip juos pavadinti, Jie nesupranta, kad gali būti skirtingi jungtinių valstybių ES interesai. Jiems atrodo, kad yra toks kaip tėvas su motina šeima. Bet ne tėvas su motina kartais išsiskiria. Kartais jie nebegali kartu gyventi ir jų interesai pasidaro ant tiek skirtimi, kad skirybos įvyksta. Taigi štai, Junktinės valstijos ir Europos Sąjunga, jos niekada nebuvo dar nesantoka, niekada nebuvo, netgi santokos kaip tokios nebuvo. Tai gal buvo tokia meilė iš, išskaičiavimas, sakykime, buvo maršalo planas vokiečiams po karo, bet tas maršalo planas turėjo iš Amerikos pusės savo tikslus. Tai nebuvo irgi toks iš geros dušios tik dalykas. O dabar, aštrėjant situacijai, Amerikos skola yra dar didesnė negu profsąjungų ir iškyla klausimas. Jeigu doleris nori išgyventi, jam trukdo ir euras, ir juanės, Nu ir aišku, tuo labiau trukdo kylanti brikso ta visa tas darinys. Ir va čia ta proga yra klausimas. Linas klausė, nu, at, kai jau prisiminiau šitos dalykus, Linas klausė, o kaip įvykiai Ukrainoje gali palengvinti ES skolų naštą? Jis klausė čia kažkuria naktigonė ir jam yra nesuprantam. Tai va aš čia e, Linu ir atsakysiu. ES kulų naštos tai įvykiai Ukrainoje greičiausiai nepalengvins, o tik pablogins. Ypatingai, jeigu tas konfliktas ten e, pavyks jį išeskaluoti iki pilietinio karo lygio, dar geriau, kad rusai vestų kariuomenę į rytų Ukrainą. Nu tai čia amerikonom jau didesnio džiaugsmo būti negali. Tada Europos Sąjunga turės argumentus paremti sankcijas, kaip sakiau, dabar jos priešinasi toms sankcijoms, o jeigu Rusai vis tik įvesta kariuomenė, tai nu, Europa negalės tiesiog atsilaikyti prieš jungtinių valstybių argumentus, turės pritarti šitom sankcijom, sankcijos pakenks tada <laughs> tai Europos Sąjungai, bet apie skolas ne dėl to. Linai, supraskit vieną dalyką. Jungtinės valstijos dominuoja pasaulį ir doleris kaip atsiskaitimo valiuta dominuoja pasaulį. Didžioji dalis dar ir šiandien visokių susitarimų yra apmokami doleriais. Ir doleris yra iš esmės pagrindinė nu tokia jungtinių valstijų eksporto prekė. Ir jie gali turėti savo milžinišką skolą, apie kurią aš čia kalbėjau jau naktigonį, nesikartosiu, paklausykit tik dėl to, kad tas doleris yra imamas. O šiandieną atsiranda ta kita galybė. Kinija, Brazilija, Indija, BRICS, BRICS šalis apskaitai, Rusija. Ir kaip galima palengvinti tą savo skolų naštą? Pirmiausia, reikia sustabdyti alternatyvą. O žiūrėkit, kas, e, kas atsitiko per šitos porą mėnesių arba atsitiks dar gegužės mėnesį. Aš tik iš daugelio faktorių išvardinsiu trejetą. Kinija, o čia prieš porą savaičių, pasiūlo rusams pereiti prie bendros valiutos ir pavadina ją ruanių. Ruanius jo pavadinimas yra. Ta valiuta turėtų būti pririšta prie energetinių išteklių, bet ne išgautų, o suvartotų. Visiškai kitas mechanizmas, visiškai kitas e, pagrindimas emisijos, iki šiol nebūtas, nes iki šiol buvo auksų kažkada grįsta, dabar apskritai valiutos nieko nėra grįstos. O čia atsiranda ne tik alternatyvi emisija, bet ir grįsta energetiniais resursais, o Rusija tų energetinių resursų turi daug. Tai jau vienas faktorius. Antras faktorius, ta pati Rusija sudaro susitarimą su Iranu. Iranas tieks naftą o rusai jam tieks prekes, vėl apeina dolerį. Ir gegužės mėnesį yra planuojamas pasirašyti ilgai ruoštas projektas, ilgai ginčiai buvo su Kinija, tarp Rusijos ir Kinijos, dešimtmečiams į priekį dujų tiekimas Kinijai, apmokėjimas juaniais ir rubliais. Tai tie, kurie nesuprantat, svarbos šito. Dar sėki paklausykit buvusią naktigonę, paklausykit kitas mano laidas arba pokalbius. Galų galia pilnas internetas yra kitom kalbom to pačio. Čiagi aš tą, ką kalbu, tai čia ne aš sugalvojau. Tai apie tai kalba čia, nu, visas pasaulis apie tai kalba. Ir štai Linui bandau paaiškinti, kad jungtinės valstijos, norėdamos ir toliau išlaikyti savo dominuojančią padėtį, arba dolerio dominuojančią padėtį, žūtbūt turi stabdyti Rusijos ir Kinijos pirmiausia augimą. Reikia bandyti suduoti jam smūgį, kad jos eitų ne į priekį, o atgal. Kaip čia dabar Ukrainos reikalas atrodo? Ukraina yra tiesiog puikiai parako statinė šitame reikale. Ukrainoje sukeliam chaosą, sukeliam potencialiai labai gerai būtų pilietinis karas, kad ten būtų įvesta Rusijos kariuomenė, tada atsiranda motivacija dar didesniai rusofobijai, Mes ir taip jau esam kiekvieną dieną ruošiami šitam. Ir tada atsiranda daugiau galimybių e, toj pačioj Rusijoje padaryti. Kada nors aš pasakysiu atskirai, kokiais tenais. Ten yra keletą tokių sudėdamųjų, per ką galima Rusiją šiandieną mušti. Tos sudėdamosios yra paruoštos. Jas reikia tik aktyvuoti dabar. Ir vat Ukraina šiandien yra puikiai galimybė aktyvacijai šitų procesų. O trumpai pasakius, chaosas yra nukreipiamas į Rusiją, o paskui į Kiniją. Ir jeigu sustabdai alternatyvą, dolerio dominuojanti padėtis išliks artimiausio ateityje. Jinai vis tiek paskui turės, vėl kažkas darysis, bet žiūrimagi jau ne, ne dešimtmečiam į priekį, nustumt nors kiek, nors kiek nustumt. Ir va dėl to Ukrainos įvykiai gali pasitarnauti, bet Ne taip, kaip Linas rašo, ne ES skolų sumažėjimo, jungtinių valstybių, nes ES čia pralaimės šitą, šitą reikalą. Kitas klausimas, koks buvo, kurį, sakėm, prisiminsim pabaigoje? Jūs apie mergaitės Ramūnės. A, gerai, tada prieisim, jau, prieisim prie Ramūnės. Prieš dabar einam dar prie poros komentarų. štai ką rašo Algirdas ir Giedrius DR. Nu, gal daktaras Giedrius. Ir šiaip dar yra komentarų, kažkaip žmonėms labai aktuali tema alkoholio. Taip. Ir čia eina iš, iš, iš, iš vienos naktigonės į kitą tas pats, kodėl neatsakyta ir panašiai. Klausimas skamba, štai Algirdas rašo, ar turite strategiją, kaip blaivinti tautą? Valančiaus blaivybės sąjūdis Pavyko todėl, kad bažnyčia tais laikais buvo didelis autoritetas. Čia šiek tiek, Algirdai, norėčiau dabar ne apie patį tą alkoholį, o apie tą jūsų sakinį, kad Valančiaus blaivybės sąjūdis pavyko todėl, kad bažnyčia tais laikais buvo didelis autoritetas. O štai ką reiškia ne visai tiksliai žinoti istoriją. Valančiaus blaivybės sąjūdis buvo. Kažkokią įtaką jis padarė. Bet Atidžiau paskaitykite Šapokos istoriją. Šapokos istoriją. Jūs ten rasit tokį teiginį, kad 19 šimtmetį bažnyčia buvo viena iš tų, kuri turėjo daugiausia karčiamų ir spirito variklų. Ir atsiprašau, atsiprašau katalikų, tai yra parašyta Šapokos istorijoje. Kadangi šita knyga buvo pas mus namuose visą laiką, Tai ką aš tik išmokau skaityti, o nemokėdamas aš ten pripiešęs esu visokių piešinėlių tą istoriją, paskui išmokau skaityti, mėgau skaityti ir štai prisiskaičiau iki tokios vietos. Ir pats nustebau ir visą gyvenimą nešioju šitą nuostabą. Bet ten tai parašyta. Bažnyčia kontroliavo nemažą dalį karčiamų ir spirito gamyklos. Bet valančiaus blaivybės sąjūdis buvo. Bet čia šiek tiek į šalį nuo Algirdo. Algirda domina pirmiausia, ar aš turiu strategiją, kaip blaivinti tautą. Ir Giedrius, Giedrius DR, jis irgi tai panašia kryptim irgi tą klausimą kelia ir net ne vienam, ne vienam ten, ne vienam puslapį komentaro. Na žinot, strategijos tai aš neturiu. Aš kaip žmogus beveik negerintis net nelabai man atrodo, man asmeniškai ten neaktualu, bet suprantat, kaip yra. Aišku, galima būtų pasakyti taip, kad žmogus pirmiausia, kada neturi kuo užsimti, kada neturi darbo, na, aišku, jis tada ieško tenais pagodos, stikliukė, taip sakant. Ir šitas e, laikotarpis, tarp kitko, kai vyra idealai, Ir nesvarbu, ar tie idealai buvo teisingi ar neteisingi. Pavyzdžiui, toks yra pavyzdys, čia gal ne su Lietuva susijęs, bet e, kada subirėjo Tarybų sąjunga, buvo tiesiog masinis nusižudimų vajus karininkų. Karininkai šaudėsi, masiškai tiesiog. Dėl to, kad vyrai, nu, jis savo gyvenimą projektavo kažkokio ideologijai, nesvarbu, sakau, kokia jinai, bet jis tuo tiki. Ir kai viskas žlunga, Tai žmogus mažų mažiausiai puola į tą liūnelį, o dažnai net ir žudosi, suprantat. Tai mes gyvenam dabar virsmo laikotarpiu. Ir Lietuvoje alkoholizmas, aš manau, prisidėjo va tai, kad... Nu, įsivaizduokit, pavyzdžiui, aš pats pažįstu savo, savo bendramžius, kurie buvo kažkokiais moksliniais bendradarbiais, turėjo darbą, turėjo ateitį, darė karjerą ir staiga viskas žlugo, tas jų institutas užsidarė, jie turi eiti į gariūnus pardavinėti ten kažkokius daiktus arba rinkti net mėlynės rinkdavo. Moksliniai bendradarbė rinko mėlynės, tai, nes, tai suprantat, nėra ko, taip sakant, stebėtis, kad ne vienas iš jų pradeda liūdėsi malšinti. Tai labai sunku tam žmogui ką nors ir pasakyti, ir patarti, ir kokią tai, čia ne strategiją reikia sakyti, o taktiką turėti. Aš jums pasakysiu tokį juoką iš anų laikų, iš tarybinių laikų. Buvo toks e, žmogus, mūsų kompanijoje studijavo mediciną ir iš pradžių buvo pasirinkęs psichiatro specialybę. Paskui jis atsisakė ir perėjo į kitą specialybę. Ir kai mes jo klausdavom, kodėl tu tą padarėjai, jis taip atsakydavo. Sako, aš supratau, kad e, svarbiausia psichinių lygų priežastis yra tarybų valdžia. Sako, tarybų valdžios aš pakeisti negaliu, tai aš keičiu specialybę. Tai kažko čia panašu ir, ir dabar, suprantant, kadangi lūšta gyvenimo samprata, va tam tarybiniam lietuviui, va naujasis lietuvis, tas, kuris nepergyveno to lūžio, jis yra atsparesnis ir jeigu jisai geria, jau čia kitos priežasys e, veda prie šito, bet tam tarybiniam lietuviui Na, daug kas taip greit pasikeitė. Arba, pavyzdžiui, žiūrėkit, va štai yra penkiaukštis standartinis koks nors namas. Ten gyvena bendra kursiai, bendra moksliai, kartu futbolas pardė. Staiga ateina nauji laikai ir vienas per tris mėnesius pasidaro milijonierium ir važinėja su kokiu tai ten, žinai, jau nu, Mazeratį, sakykime, ar ne? o jo kaimynas, jo suolo draugas, buvo inžinieriumi ir liko. Jį pradeda pjauti jo žmona, tai ką, o tas, ta, ta. o jie gyvena abu dar šitam name. Ir visą tai skatina depresiją. Ta socialinė atskirtis, nu, vienu žodžiu, galybė čia problema. Dėl to pakeisti va to laikmečio, kodėl aš tą juoką prisimenu, aš negaliu pakeisti šito laikmečio ir tų visų perversmų. Ir dėl to, bet čia ne tik šita priežastis, ne tik šita, aišku, priežasčių yra galybė. Ir e, bandant ieškoti išeities, na, pirmiausia, tai tu žmogus turi turėti užsiemimą, turi turėti prasme. Valstybė, kurioje jisai gyvena, turi turėti idėją, jis turi suprast vardan ko jis gyvena. Žmogusgi negyvena vien tam, kad valgytų dešras, mėgotų, knarktų ir paskui numirtų. Nu, žmogus taip sutvertas, kad jis nori kažko daugiau, jis nori suprasti savo buvimo tikslą. O dabar labai sunku yra atsakyti, kokie yra mūsų, mūsų valstybės, kokie yra tikslai, kokia prasmė. Žiūrėkit, tautos kaip tokios savoka nebeskamba, o žmogus juk yra socialinis gyvis. Ir kai kiekvienas yra paliktas pats savo, kai dominuoja tas aš, o mes yra visiškai užmirštas, tai gerai, jeigu tas aš stiprus, bet tų stiprių aš yra nedaug. Dauguma žmonių tai yra, na, nėra stiprus, taip pasakykime. Ir jiem reikia atramos toj, toj socialiniai terpėje, jos nėra. Plius ateina vertybių kaita, va, ta vyrų moterų. Tai ką jūs galvojate, jos padeda žmonėm? Tarp vyrų ir moterų ir tai problemų yra galybė, suprantat? Šokiai virš 30 porų neranda, o čia dar papildomai, suprantat. Tai paskui vėl nenorėkit, kad e, jaunuoliai ar ten, kad ir 30-mečiai vyrai paskui, nu masė, masė problemų. Taip. Andrius iš Londono prašo paskelbti bendraminčiams, kad šeštadienį 11.30, dar nesupratau, 14 valandą jie organizuoja protesto akciją prie ambasados Londone dėl referendumo ir dėl demokratijos. Dalyvaus Grybauskaitė, prašo tą paskelbti ir klausia tą progą. Jūsų nuomonė, ar protestų reikia ar nereikia? Nu, protestų aišku reikia, nes kitaip kaip sužinos tas politinis elitas, ką galvoja tie, kurie klauso. Kalbančios galvos turi žinoti, ką galvoja tos klausančios nors kars nuo karto, nes kitaip tada jie iš viso užsižais savo žaidimais, o be to tą politinę elitą labai lengva yra pakreipti, aš jau minėjau, yra galybė priemonių. Pareigos, pinigai, grantai, nu, masė priemonių. Ta saujelė žmonių gali laikyti visiškai atitraukta nuo pagrindinių žmonių poreikių. Ta pati vat Prūsija mūsų gentainiai, kada vokiečiai užėmė Prūsiją, jie nobiliams, tuometiniams e, tam elitui, paliko jų privilegijas ir jų pagalba galutinai su, su, suvokietino tos prūsus. Taip kad protestai, bet žiūrint kokie ir kam. Bet čia jau, nu ką, kiekvienas protestuoja kaip nori ir prieš ką nori. Čia jau nieko nepadarys. Suprantame, čia tai be abejo gerai. Bet e, dėl to alkoholio. Na, pavyzdžiui, buvo prieš 30 metų Lietuvos kaimuose būdavo kultūros namai. Kiekvienam rajono centre, o ir, ir didesniam e, kaimelį jau darėsi, kolūkiuose būdavo kultūros namai. Tu ten galėjai kažkokį užsimimą rasti, ar ne? Nu, šiandieną viso to nėra. Ir tarp kitko, vat prisiminiau, kas geresnė premjerė laidą, kokiam kontekste. Aš tai 94 metais ar trečiais, kada mes ten kažkur iš tų metų. Vienu žodžiu, ką aš noriu pasakyti. Mes su premjeru Sleževičium darėm tą laidą treti, ketvirti, penkti, ketvirtą metą. Nuo trečiais, šeštais. Trečiais pradėjom, šeštais baigėm. Per šitos ketvirtą metų buvo du klausimai, viso du klausimai, kurių jis prašė, kad aš neklausčiau. O tas dabar prisiminiu. Du klausimai, viso. Tai vieną iš tų klausimų aš atsimenu, antro aš jau nebepamenu, koks tas klausimas buvo. O vienas buvo, aš jo norėjau paklausti, sakau, ar neverta geriau nepirkti tanko, o tuos pinigus skirti kultūros namų šildymui. Nes tada buvo problema apšildyti kultūros namus, buvo krizė su šiluma ir juos uždarydavo, nes ten buvo šalta. Nu ir ten pradėjo paskui, žinai, griūti, pūti ir paskui jos visai uždarė. Ir jis tada manęs paprašė neklausti šito klausimo kažkodėl. Aš dabar net nežinau jo motyvo ir jis turbūt jau neatsimintų. Bet man labai įstrigo. O man tada atrodė, kad kultūros namai yra svarbiau negu tankas. Nes tankas, aš jau ne vieną kartą kalbėjau, tiek tankų, kad mus apgintų, mes nenusipirksim. Ir apskritai karai šiais laikais visai kitokio pobūdžio. Ir visa ta isterija, kuri čia dabar kyla, nu, jinai juokinga. Yra juokinga. <laughs> Jeigu jau likimas ir geopolitiniai reikalai klostysis taip, kad ta problema iškils, tai pirmiausia, nu, naivų žmonės, kurie galvoja, kad <sighs> jungtinės valstijos ateis aukotis dėl žemaičių. Ir muškėtas mus išgelbės. Taip ir kad mes turėsim tiek ginklų ir apskritai, kad bus galimybė tos ginklus panaudoti. Aš visą laiką primenu, jungtinės valstijos sulikvidavo Serbiją, neįkėlusios kareivio nei vienos kojos ten. Viskas tai buvo kompiuteriai, lėktuvai, subombino, subombino, ten kareiviui net ateit nereikėjo. Ir Serbija pasidavė, kapituliavo, nereikėjo įžengti. Tai visi potencialūs mūsų priešai tas technologijas turi. Ir čia vėlgi priminsiu, kažkaip visi mato tik vieną priešą ir užmiršta, kad 20-am šimtmetį tai vokiečiai atėjo du kartus į Lietuvą. Užtruko antrą kartą tik trejetą metų, bet spėjo sudeginti pirčiupių kaimą ir dar kaimų spėjo išvežti krūvą žmonių į Vokietiją darbams, spėjo sušaudyti krūvą žmonių, spėjo atidaryti devintą ir kitus fortus ir ten prigrūsti žmonių. Ir visą tą spėjo padaryti per trejatą metų. Taip, bet šitas dabartiniam nesuskaito. Ir spėjo 39 kovo mėnesį atimti Klaipėdą iš mūsų. Ir mums antrasis pasaulinis karas prasidėjo ne rugsėjo 1 39. O kovo mėnesį, kada mes Klaipėdą turėjom gražinti vokiečiai. Bet šiandieną, vat mūsų euroentuziastai, nu kadangi Vokietija dominuoja šitam darinį, jie užmerkia akis. Taip kaip Vokietija užmerkia akis dėl jungtinių valstybių pasiklausimų. O įsivaizduokit, kas būtų, jeigu tai būtų užtikti kiti kas nors pasiklausant. O, dievai, koks triukšmas. Nu, jungtinėms valstijoms, nu tai angelai klauso, kodėlgi. Nu, malonu, kada tave angelai klauso, ar ne? Jūgi bombos ir pasiklausimas tai yra demokratinis. Taigi taip viskas atrodo. Bet mes po truputėlį krypstam. O, tarp kitko, Darvidas rašo tokį klausimą. Ar įmanomas vienos tautos dominavimas pasaulyje? Darvidai ne tik įmanomas, bet jis ir ne vieną kartą buvo. Buvo laikas, jeigu tikėti tradicinė istorija, Romos imperijos laikais dominavo lotynai. Kodėl aš sakau taip su tokia abejonė? Dėl to, kad čia yra klausimas. Omė sako, reikėtų laidos apie Lietuvos istoriją. Tai mes kada nors padarysim, aišku, tą pokalbį apie istoriją, bet istorija yra kupina tokių didelių abejonių ir dėl to aš sakau apie tą, bet nesvarbu, sakykime, nu, vat, Romos laikais, bet imkim arčiau. Šimtą metų atgal pasaulyje dominavo anglai. Ir jie patys sako, mūsų imperijoje nenusileisdavo saulė. Tai jų buvo posūkis, pos, posūkis. Mūsų imperijoje saulė nenusileidžia. Taip, kad vienos tautos dominavimas ne tik tais įmanomas, bet jis ir buvo. O dabar dominuoja jungtinės valstijos. Vienareikšmiškai, jie dabar dominuoja. Kitas dalykas, kad jungtinių tau, valstijų kaip tokios tautos nėra. Tai yra toks tautų katilas, kur nors ten jau kažkokia užuomasga galima sakyti, kad jungtinių valstybių nacija gal ir yra susiformavus. Nors ten labai toks mišinys. Neužmirškim, kad nėra tokios jungtinių valstybių tautos. Ten yra iš Europos atvykę vokiečiai, anglai, airiai, prancūzai, lietuviai, lenkai. Galų galia likę indienų dar palikonis privežta iš Afrikos negrų, iš Meksikos e, meksikiečių, kiniečių ten privažiavę, labai margas darinys. Bet šiaip, jeigu imsim jungtinės tautas kaip valstybė, tai yra valstijas kaip valstybė, kas ten, kaip ten ta jų tauta šiandieną besivadintų, šiandieną jie dominuoja, taip kad tikrai dar vida yra įmanoma. Bet mes čia sklandžiai pereinam prie prie vieno tokio klausimo, kuris būtų kaip anonsas. Mes jau šitoj laidoj turėjom atsiliepti Raimondo Bakučio klausimą apie geopolitinius darinius, kokia ta Lietuva galėtų būti, su kuo jinai galėtų jungtis. Na, kadangi šį kartą mes skiriam tą Europos Sąjungą, nes dešimtmetis, paskui jau bus ataušęs reikalas, tai aš anonsuoju šitą laidą, bet anonsuodama štai, ką aš noriu pasakyti. Štai Antanas. Antanas klausė, ką manote apie Dugino teoriją, jog prieš priešą tarp rytų ir vakarų arba jūrinių ir kontinentinių valstybių vyko visais laikais? Taigi štai, Antanai, pirmiausia, tai nėra Dugino teorija. Jis tik tai perpasakoja. Šitą teoriją tai yra vokietis Haushoferis ir anglas Mackinderis. Tai pirmiausia, juos reikėtų skaityti. Ir tada jūs suprasite, iš kur pasdugina tos visos idėjos. Ir čia mūsų Raimondas Bakutis, atsakyčiau, atsidūrė va, tokioje pačioje kompanijoje. Nes aš visiems rekomenduoju, mes paskui aš tikiuosi įdėsim nuorodą ir į tą Haushoferį, ir į tą Makinderį, ir į mūsų Raimondo Bakučio, jo puslapis vadinasi Arba teiškiau, jo idėja vadinasi darnos didvalstybė. Ir ten, vat būsimam pokalbiui, nepatingėkit, susiraskit tą bakučio darnos didvalstybę, paskaitinėkit tenais, kad paskui būtų įdomiau šnekėtis. Nes aš pabandysiu atsiliepti jo, į jo vat šitą visą idėją. Aš tą vadinu, tą, ką jis ten daro, ir tą, ką daro Haushoferis, ką daro tas pats Duginas, ką darė tas Makinderis ir daugelis kitų, aišku. Aš tą vadinu savo geopolitinę poeziją. Suprantat, aš dabar nesigilinsiu į detalės, aš tik duodu tokį anonsą, paskui aš paaiškinsiu, ką aš turiu omeny. Ir čia dar seka kitas klausimas, Antana. Ar pasaulis daugia polis, ar vien polis? Nu čia ir iš to dugino išeina ir taip toliau. Bet dar tiesa vat, apie tą Haushoferį ir Makinderį ir tą klausimą, ar gali dominuoti viena tauta pasaulyje. Tai štai jeigu jūs paskaitinėtumėte tą Haushoferį, vokietį, o jis gyveno e, tuo metu, kada pirmas pasaulinis karas buvo, kada buvo ruošiamasi antram, pasimirė 46 metais. Tai jisai, visa jo ideologija yra nukreipta vokiečių tautos dominavimui pagrysti ir pasiekti. Ir nemaža dalim, tai aiškia, tai, tą, ką darė hitlerinė Vokietija, su to Hauswoferiu vienai par kitaip siejasi. Čia dar atsakymas tiem euroentuziastams, kurie, taip sakant, gyvena plačiai užmerktomis akimis. O jeigu jūs paskaitysit Anglą Makinderį, tai jūs matysit, kad šitas anglas lygiai taip pat kūrė teorijas, geopolitinę poeziją, skirtą pagrįst ir pasiekti anglų dominavimui pasaulyje. Ir jisai gyveno ir rašė kaip tik tada, kai ta Anglija buvo vat, pasaulio imperija, kur saulė nenusileisdavo. Ir beje, svaras sterlingas tada užėmė tą padėtį, kurią šiandien užima doleris. Taip, o mūsų bakutis Raimondas – siūlo įsiterpti šitas gretas <laughs> ir yra sukūręs grandiozinę teoriją, irgi kur būtų net baisu pasakyti kas. Paskaitykit, o mes artimiausiam kokiam tai pokalbį padiskutuosim apie tai. Ir dabar einam jau prie pabaigos. Ir štai rašo Ramūnė. Cituoju. Nebėra lietuvėlės. Viskas. Pabaiga. Taškas. Tiesiog susitaikykim, kad viskas. Daug taškį deda. Niekas nuo mūsų nebepriklauso. Ramūnė ten rašo ir daugiau, aš čia esmę pacitavau. Citatos pabaiga. Taigi štai Ramūnė Mes turbūt visi čia susirinkę, nes aš čia ne vienas sėdžiu, priešais mane sėdi mūsų gretų nariai, mes turbūt atsakytume, kad tikrai lietuvėlinė pabaiga. Pirmiausia, Ramūnė, dar nieko baisaus neatsitiko. Aš pabrėžiu, kad Lietuvoje tas santykis 80-20 Jis yra net geresnis šiandien, ten 84-16. O kol yra šitas santykis, kol esame mes, viskas gali būti, kaip tik tu nori. Vat jeigu mūsų būtų ne 84-16, o 50 ant 50, va tada ramūnė sakyčiau, viskas, lietuvėlės nebėra. O kol kas tikrai ne pabaiga. Ir štai noriu priminti šeštą naktigonę per laisvą bangą darytą. Nepatingėkit. Va ta proga, Ramūnės klausimo proga, arba teisingiau čia net neklausimas, šitą teiginys. Šito teiginio proga, nepatingėkit, susiraskit šeštą naktigonę. YouTube kanale yra o galbūt ir kitur jūs, nu, žinau, rasit, įrašykit mano vardas, pavardė, naktigonė numeris 6. Ir ten, jau į pabaigą arčiau, aš skaitau eilėraštį. Stanislovo Moravskio eilėraštį, kuris vadinasi Kas ta šalis. Sakau, nepatingėkit, perklausykit tą eilėraštį, mes kada nors jį dar ir paskaitysim, tiesiog dabar po ranka neturim. Kodėl verta jį pas, pas, pas, paklausyti? Todėl, kad tas eilėraštis yra parašytas Stanislovo Moravskio. 1849 metais. O skamba taip, lyg būtų parašytas rytoj. Arba šiandien, arba vakar. Visiškai tinka mūsų dienom ir lygiai tas pats nusivylimas kaip Ramūnės teiginyje. Bet Ramūnė Nuo to laiško parašymo praėjo 165 metai. O mes vis dar esam. Ir mūsų šiandieną yra netgi tas santykis geresnis, negu buvo tada, kai Moravskis rašė tą eilėraštį. O atrodė, kad jau viskas tamsu, tamsu. Taip kad pabaiga bus tada, kai mūsų nebebus, o vilties atstatyti arba pakreipti įvykius į geresnę pusę nebebus tada, kai bus mūsų mažuma mūsų krašte, o tam, o tam ir yra mūsų gretos, kurias mes kursim, kviesim prisijungti, bet kviesim, kviesim prisijungti tik tuos, kurie telpa į tą mūsų prasmių lauką, kurie atsako į klausimynų taip, kaip mes – Ir štai tą progą noriu pailustruoti, kaip žmonės ne visai tiksliai supranta dalykus. Štai Facebook'o puslapyje, vienam iš tų, kur, nu, čia mūsų reikalus aptarinėja, užvirė diskusiją, pradėjo ją Židonis, jeigu pamenu teisingai, jis ten iškėlė klausimą, kad gal nesakykime, ar pirmą lietuvis, o ten paskui katalikas. O kitaip, sako, reikia klausti, ar pirmą doras, padorus, o paskui tik lietuvis. Tai čia yra visiškai neteisingas klausimo kelimas. Jeigu mes taip klausimą kelsim, tai mes čia yra utopinis uždavinys. Mesgi nekeliam, mes nereliginė organizacija ir nesiekiam žmonės, apsakant, ir, čia, ir neetinė organizacija. Ir kada mes kalbam apie mūsų gretas ir ar tu pirma lietuvis, o paskui tas, mes turime visus mus. Gerus, blogus, nes kitaip nebus. Kitaip iš principo būti negali. O be to, kas atskirs? Kas tas pador, kas bus tas teisėjas, kuris skirsis? Tu padorus, tu nepadorus. Ne, žinai, tu... Ta, ta, ta, ta, ta. Taip kad, ponas Židonė, jūs ne taip klausimą keliat. Ar padorus, ar ten sažiningas, tai yra etiniai dalykai, moralės dalykai. Jie svarbus, be abejo svarbus. Bet mes šiuo atveju atsispiriam ne nuo šito. Ne nuo šito. Čia jau po to, po to. Ir į tą patį lauką galim prisiminti jau pabaigai, jau mes užtrukom šį vakarą jau gerokai ilgiau negu planavom. Pabaigai vėl prisiminkim e, klausimą, kuris iškylo berots Marijampoliai per šitą rinkiminę kampaniją, kur žmogus išklausęs visą pokalbį, paskui prie jūs nepasakėt, sako, svarbiausia. O kogi nepasakiau, sako, jūs nepasakėt, kad svarbiausia politikų yra sažiningumas Tai čia vėl yra tas pats. Jeigu, sakykime, mūsų greta susirinks labai sažiningi žmonės, dar reiktų seškit, kas tai yra, bet jau tarkim, nesvarstykim, labai sažiningi žmonės, bet visiškai kitame prasmių lauke gyvenantis, turintis visiškai kitą supratimą apie dalykus, atsakantis kitaip į tą klausimyną, tai kaip mes tada susitarsim? Sažiningas eurofederalistas. Taip, vat sažiningas eurofederalistas, taip, vat man Kazimieras suplėvoja. Ir ką, ką mes su jais veiksim? Taip kad e, teisingai supraskite to klausimino esmę. Sažiningumas tai yra gera savybė, bet jis turi sažiningai paskui e, gyventi vietame prasmių laukia, jeigu jis mums yra vienodas. Bet šiaip prasmių laukas vienyje pirmiausia pažiūras, o ne etinės ar moralinės savybės žmogaus. Taip kad e, klausydami ir svarstydami, ar jūs mūsų gretų narys, ar mūsų prasmių lauko gyventojas, turėkite omeny va šitos dalykus. Kad ne pirmą padarus, o paskui lietuvis. Pirmą lietuvis, o paskui jau. Ir jeigu tu nepadarus, tai mes tenksimės, kad tu būtum padaresnis. Be abejo mes tenksimės. Bet pagrindas ne čia. Ir tas pats yra va, su šitais dalykais. Bet čia jau grinai politiniai dalykai. Dar paprasčiau galiu pasakyti, jeigu jūs norit važiuoti į Klaipėdą iš Vilniaus, tai jūs autobusų stotyje turit klausti, kuris vairuotojas ten veža. Ir jeigu veža tik vienas, o jis yra žaltys, ten 15 kartų vedęs ir turi 70 meilužių, bet niekas kitas į tą Klaipėdą neveža, kągi reikia važiuoti su juo. Jeigu yra pasirinkimas, tada galim svarstyti. Taipgi štai šiam vakarui tiek viso geriausio labanakt